Ja ku jemi. Dhe ju. Është klubi i mëngjesit në valët e Club FM në 104 dhe në ekranin e Klan Plus gjithashtu. Ja ku jemi. Erdhi dita prap, 21 orë i thashun këtyre pushim dhe ja. Dhe si 2 orë. Oh, Çfarë sot sot është e enjte, po? Po, data 23. Shumë mirë. Si e premte na duk. Si e premte do, si e premte do jetë nesër Altin, do mos ki merak, do po, po, vit po, ajo. Natyrisht. Do jetë dita jote zotëri, dita jote e premte. Ëm um, sot kemi një gjë të veçantë në emision, miq të dashur, mm. sepse e kemi bër me fjalë që dje në fakt. Po, jo, se pse ke harruar. Jo, unë nuk harroj, nuk harroj. Ë uh, sot do të bëjmë një do të bëjmë një hartë të vogël ah, të ah, okay. të dëgjuesve dhe të teleshikuesve. Mm -hmm. Gjithashtu. Ta dim dhe ne çfarë shtrirje kemi. Po, ta dim shtrirjen tonë miq të dashur në mënyrë që sa të gjatë i kemi këmbët jorganin. Të porosisim po. jorganin e duhur, po. Kjo është ideja. Ehm um, Kështu që do ju pyesim ju se ku jeni? Tam. E si jeni? Kjo është, oh, e di unë çfarë, e kuptoj. Atëherë kjo është Ke parasysh kur kur të japim kështu janë ca shkopinj. Shkopinj të vegjël plastikë për përzier kafen kur e merr ah, kështu. Ah, ah, po, po, po, mbështjellsja. Po, po. Ja robi që s'hedh asgjë. Tak zë. Po ç'të duhet në këtë moment? Po jo se më mirë të kishe hedhur, kuptoj. E gjeta në, po ku ta hedhësh kur je përjashta? Ta hedhësh në rrugë kështu. Ke kosh. Jo gjithmonë pra, e s'kam pas kosh e kam fut në xhep. Mirë ke bër, bravo. Ndoshta vitin e kaluar. Por Hidhe vitin që jo, jo, vjen. Jo, nxora nga xhepi se po e ndjej tani edhe doja t'ja. Gjuaja Oltës. Shumë e vogël, nuk ka kosh, është pak e vogël. Edhe nuk arriti dot. Nëse kështu që na shkruani miq të dashur në 069 20 70 222 069 20 70 222 kush jeni ku jeni Tani që po dëgjoni klubin e mëngjesit, ka njerëz që na dëgjojnë prej vitesh. E shohin prej uh, prej 2009-s, e more ti tash. Që kur e kemi hapur pra. Me cin tallesh ti. Ky s'është dyqan. Jo, mo se të drejtë ka ai. Nuk thot gjë, prej vitesh thot. Që kur unë mbaj mend, hy, hy, hy, aj, vitesh, vitesh. Dakord, prej vitesh. Ka njerëz pastaj që na ndjekin prej ditësh. Edhe javësh dhe muajsh. Ose mund të jetë hera e parë. Ose oh. sot. E po të jetë hera e parë nuk e lexoj fare mm. mesazhin, nëse më ishte. Hera e parë është pak. Mos censuroj njerëzit të tjerë. Hera e parë është pak e sikletshme njerëz, ti e di. Po mbahet më. Ca njerëz, ca njerëz thonë më mirë mos ta mbash mend, e ke vënë re, si qesh. S'po flasim për herën. Po pra, po mbahet mend, po. ose për mirë ose për keq. Ti e mban mend, domethënë. Normal. Okej. Si ka qenë? se sot është uh, dita e falënderimeve në Shtetet e mhm. Bashkuara. Mm -hmm. Po gjëja që më pëlqen shumë për uh, për këtë është përtej që është e tyre sepse kanë atë datën historike, arritja mm -hmm. e disa prej këtyre shtegtarëve në atë që quhet uh, shkëmbi Plymouth. Dhe këta mbetën anija seç u ashtu shkatërrua, këta vinin nga Europa, ishin emigrantët e rinj që vinin në botën e re. Dhe Nga stuhia, anija u përplas a diçka e tillë, ata mbeten në breg po të pangrënë, edhe të pastrehë në një kontinent që nuk e njohin, sepse imagjinonin që zbritja do të kishte qenë pak më e rehatshme sesa përmbytja e anijes pranë bregut. Kështu që ata ishin pa plaçka, pa gjëra, domethënë. Dhe indianët e ashtuquajtur apo amerikanët e vërtetë, ata nativët që ishin atje, i ushqyen me gjela deti. të egër, mm -hmm. që mhm. ishin me shumicë në zonë, i dhanë për të ngrënë këtyre të huajve të sapombërritur në bregun e tyre. Dhe pastaj këta të huajt i morën dhe i vranë gjithë ata. Po sot festojmë uh, për ditën e falënderimit, po sepse erdhën gjithë ata dhe po, po. përfundimisht i zhdukën në. Uh, Duhet ta kishim më një nuaj. Vendasit, po. Dua të them. Por që sot festohet mikpritja dhe jepet uh, Mendohet për çfarë je mirënjohës. Mm -hmm. Për çfarë je mirënjohëse ti Jeri? Për gjithçka. Për gjithçka. Pak e përgjithshme, si gjithçka, po faleminderit. Po. Edhe për shumë gjëra. Po jo, dëgjoj, është është e rëndësishme që të jesh specifike, jo për jo për radion apo për mua, por për mm -hmm. emisionin. E kam fjalën kur e mendon gjënë, sepse kur je specifike, je edhe e ndërgjegjshme. për gjërat për po, cilat ti je mirënjohës. Domethënë për gjithë vitet e mia të jetës jo, unë jo, jam mirënjohës për çdo gjë që më ka ndodhur në jetë. Jam gjithashtu mhm. mirënjohës për po, gjithë. Prandaj e përmblodha për të gjitha. E kuptoj, po është një shprehje tjetër që thotë për shkakun që kur je mirënjohës, kur je mhm. mirënjohës edhe i lumtur, lidhen bashkë. Sigurisht. Njerëzit që janë që janë, domethënë jo mirënjohës domosdoshmërisht në një në një sens fetar po, po, apo po. po që ti vlerëson atë që ke. Mm -hmm. Dhe kur e vlerëson atë që ke, do të thotë që je i kënaqur për atë që ke. Se mund të dukem më pak. Jo, s'e kam fjalën për ty. Kujdes, nuk po flas. Flet në përgjithësi. Po flas në përgjithësi. Po Mbarësa është mirënjohëse për qenë këtu. Më parë sepse ty edhe pa të vënë kështu, sa e njeh Oltën, sa e njeh Oltën. Kë do Olta më shumë, prindët apo burrin, prindët apo burrin. Nuk të vën fare në kështu, po ti e fut veten nëpër këto. Jo, jo, pse si është një problem? Po. Labirinte. Labirinte. Kështu që sot është një ditë mm. për të menduar për gjërat që i kemi. Se gjithmonë jemi duke rendur mbas gjërave që s'i kemi, se kjo është ideja, të kapësh gjëra që s'i ke. Po ndërkohë harron gjërat që në fakt i ke. Dhe ato janë çfarë ta bëjnë jetën atë që është familja, fëmijët, prindërit, e dashura për dikë. I dashuri, burri, gruaja, ku di unë. Gjitha njerëzit, miqtë e afërm, kolegët, bashkëpunëtorët. Se me këta çohesh çdo ditë, bie çdo ditë, por këto janë gjërat që e bëjnë jetën jetë. Edhe duhet të Nuk e di. Është sport i vështirë mirënjohja. Është nuk mm. është kështu, është kollaj të thuash që duhet jo, të jemi mirënjohës etj etj, po pastaj mendja humbet. Se jo të gjithë e kanë. Dhe jo të gjithë e kanë. Oh, mosmirënjohësit dhe racë më të shëmtuar se mosmirënjohësit. S'ka parë historia. Unë nuk mendoj se ka, po. po. Është e vërtetë ajo. Tani robi mund të bëjë gabime në momentin e caktuar mund të mos tregojë mirënjohjen që duhet të tregonte, po s'është domosdoshmërisht mosmirënjohës. Po janë ca që janë mosmirënjohës. Mhm. Ëh, uh, dhe ata janë me vërtet një kategori kështu. Nëse. Kështu që më mirë me qenë tek te ata që e ndjejnë mirënjohjen. Dhe e fundit, se po. zgjatëm çik, ora 7:10. Mos harroni, numri është 069 20 70 222. Do vizatojmë një hartë E do vendosim ju atje ku jeni ju në këtë hartë. Në Shqipëri apo në Kosovë apo dhe në fund do bëjmë një foto me hartë. Dhe në fund do bëjmë një foto të hartës. Në Facebook. Dhe do ta hedhim në Facebook dhe ndoshta ndoshta Instagram. Instagram po. ndoshta vërtet. Okej. Okay. Atëherë ça kemi për këngë të parë për ditën e sotme? O Usta Murat. Nga turqishtja. Kallaballëk. Me vërtetë? Mhm. Mm. Mm, edhe kjo. Do vija, jo, nëse do. Po pra se nëse do vija bast uh -huh. që vinte nga një gjuhë nga turqishtja do thosha edhe unë, që s'është se habitem shumë, por gjithsesi. Jeri le të shkojmë tek uh, frymëzimi që ti ke zgjedhur për ditën e sotme. Jeri miq të dashur, çdo ditë na frymëzon zgjedh një shprehje nga një autor. Mhm. Çfarë uh -huh. procesi Përdor ti Jeri për ta zgjedh këtë. Po varet. Përgjithsisht okay. i kam shkruar më përpara. Me një proces pra që varet. Okej. Okay. që është shkruar më parë. Pastaj zgjedh. Sa i ke shkruar ti më përpara? Jo, unë jo. I kanë shkruar ata. Ato që unë kam lexuar, mm -hmm. i kam mhm. shkruar në fletore. Ja i kam mbajtur shënim me këtë fjalë. Po. E kuptoj. Dhe pastaj. Po çfarë duke lexuar një libër duke ashtu gjen një gjë për shembull, mhm. pëlqen mm -hmm. thua, ok, po e shkruaj. Po, ose kërkoj në internet diçka që më tërheq. Okay. E zgjedh. Dhe këtë herë jemi me William James. William James, zonja zotërinj. Dhe thënia është kjo. Shumë njerëz kujtojnë se mendojnë, kurse në fakt riorganizojnë paragjykimet e tyre. Mm. Kaq kisha. Mm, mm, mm, mm, mm, mm. Mund ta dëgjojmë edhe një herë të lutem për të gjithë ata që s'e kishin mendjen. Si puna jote? Shumë njerëz. Shumë njerëz kujtojnë se mendojnë, kurse në fakt riorganizojnë paragjykimet e tyre. Ah. Exact, mo jeri. Okej, okay, mirë, dakor, dakor. Mirë, paska thënë. Domethënë i bëj një kështu. Në raste të riorganizimit të paragjykimeve? jo, që mos një kështu. Granat për dollapin e e paragjykimeve. E paragjykimeve. Okay. Ajo pastaj hapesh, shikoj. Po nuk është kaq e thjeshtë. Do kesh të gjitha kështu. Tan tan tan. Shikoj Altini, shikoj. Pa dashje, pa të hap. Oh. Oh, i përgjigj. Altini, oh, Altini, domethënë në, në oh, fillim. Në fillim kur e pashë sot mëngjes ishte me me atë pulovrën e zezë, e kishte vetëm mbyllur deri në fund. Edhe pa mjekër. Jo, jo, jo me mjekër ishte. Pastaj papritmas kur uli zinxhirin, tak u shfaq një jakë e bardhë. Pa. Dhe pastaj tak u bë me syze Pak më vonë Domethënë gjitha këto kështu Unë po pres nga fundi i emisionit Altini të jetë bërë nuse Ke parasysh këto prezantueset që ndërrojnë 2-3 fustane po, gjatë po, një po, nate kështu Për del me fustanin, o oh, zoti im Sa mirë, që s'jemi bërë nuse Kemi motin tani O po, arova, kemi dhe motin me Oltën miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit si çdo ditë Në fakt, Olta, para se të fillosh me motin, një pyetje për ty. Urdhro. Lori më pyeti sot mëngjes, më tha mua, po. në krahasim me dje, tha, do e konsideroj ftohtë apo ngrohtë? Është vërtet. Edhe unë nuk dija të thosha në krahasim me dje, mua m'u duk ftohtë. Pak më ngrohtë. Pak më ngrohtë, Lori paske pas të drejtë. Po s'e kam ndier dot. Mm, Ç'e ke termometër plak. 5 gradë është në këtë moment, 18 do jetë maksimale për sot dhe do jetë vetëm vetëm diell. Kështu jemi dhe nesër gjithë sa bukur duket. Mm. Po të dielën keni nevojë ta shikoni? Po patjetër, patjetër. Kemi nevojë të shikojmë të dielën. Është diell dhe shi. Diell dhe shi. Paska dasmë. Edhe të hënën. Okej. Nga java tjetër kemi. Mirë, okej, mjaft. Faleminderit. Faleminderit. Olta miq të dashur. Paktën këtë o Blend. Kam. Normal. Ti s'mërzitesh që unë flas kshu. Normal që jo. Si e... Absolutisht, edhe ti s'mërzitesh. Eh, jo, fare, fare. S'i kemi diskutuar këta. Po S'kam hatër. Ka një po. zile dhe mund të tregoj se çfarë do ndodhte nëse do ishte koka jote. Nëse kjo do të ishte fytyra e Oltës. Nëse ngatërron me veten Altini. e shikon? Po jo ka ai shumë, se mërzitet fytyra. Okej, okay, mirë. Shikon, se varet. Ëm um, Shkëlqim Çela, njëri nga shkrimtarët që ka fituar njërin vit çmimin Kadare. Mhm. Mm Shkruan uh, një status në Facebookun e tij. Me gjithë këta burra që paskan molestuar gratë këtu në Shtetet e Bashkuara, i bie me pas turp, thot, ne gjithë s'kemi bërë gjë. Ka ndonjë gjë që s'shkon me ne. Sigurisht me provokacion. Tam. Po, se vazhdojnë kjo është... Siç, edhe unë doja thjesht t'i thosha në distancë, zotit Çela që këtu tek ne këto gjëra nuk ndodhin. nuk e dim se çfarë bëni juve në Shtetet e Bashkuara ose ju shqiptarët në Shtetet e Bashkuara. Jeni amerikanizuar se gjithë me pashaporta dhe kaq vjet atje. Po këtu tek ne asnjë rast deri tani. Ju i keni në Washington, në Hollywood, në New York, në ku di unë tash? Gjithandej. Kudo që të shkosh, në të shkuarën, në të tashmen, ndoshta edhe në të ardhmen. Nuk e di. Nuk di çfarë. Kur po lexoja pak më parë mm. tek ai libri që mbaj në dorë, shikoj një është një gjë kështu. I thot gruaja burrit i thot, "Nëse fitoj lotarin, tam, do blej një makinë për mua që dhe unë të kem makinë." Po nëse nuk e fiton mi grua, tha. Mm. Do ma blesh ti, i tha ajo. Se të tjerat i kam sa shumë të bukura, po është Po shikoj orën tani edhe është pak 7, është pak 7:20. Mm. Dhe është pak me fëmijë. Kështu që do ta respektojmë këtë pjesë, sigurisht. Atëherë sot në klubin e mëngjesit duam që të bëjmë një hartë miq të dashur me vendet ku ju jeni. Në 069 20 70 222 na shkruani kush jeni ju dhe ku jeni ju. Dhe prej sa kohësh e, si dëgjoni klubin e mëngjesit? Mhm. Kemi nevojë të kemi dhe emrin tuaj. Po, edhe emrin tuaj. Po. Shumë mirë. Kështu që na shkruani kush jeni ju, ku jeni ju dhe prej sa kohësh e dëgjoni klubin e mëngjesit. Mund na shkruani në Facebook, mund na shkruani në 069 20 70 222 dhe kam përshtypjen që s'keni asnjë vend tjetër ku mund na shkruani veç këtyre të dyve. Po, po më jepni numrin personal. Ose mund të shkruani Oltës po në Facebookun e saj, Olta Reka quhet. Olta Reka ja ua dhashë adresën. Jo, i kam mesazhet e bllokuara. Po. I ke bllokuar mesazhet ti, po si pra. I ka të hapura, zotëri. Të gjitha i shkojnë. Është shumë presion. Unë do t'i hap të gjitha për ju. Hapi. Olta. Po më par hap zemrën. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Tani është koha për muzikë, kur të kthehemi do kemi anagramën, ndoshta do flasim pak për ndeshjet, ka pas Champions. Dhe për lajme nga vendi. Se ka lajme nga vendi. Udhëtimi jeni duke. Kush po shkon në Berat Olta? Bredi. Bredi. Mm -hmm. Mirëmëngjesi Bredi. Nuk mbar. Do ju ndjek nga radio, thotë jam rrugës për Berat. Ah, rrugës për Berat. Bredin e kemi andej. Do të fillojmë me këtë hartë, unë po e mbaj si shënim Bredi rrugës për Berat këtu. Bredi të kemi. Shohim edhe në Google Maps ja ku është. Bredi. 333 është rrugës duke u gjobitur nga policia, këtë nuk e kuptoj unë. Kush është? Ndërkohë kemi Shpresën nga Fieri, na dëgjon çdo mm, ditë nga radio sepse kështu punoj edhe me kënaqësi thot. Po Shpresa në Fier. Një ditë të bukur. Çfarë bën Shpresa në Fier? Ë, nuk e di. Se është duke punuar thot me kënaqësi. Jam kurioz se çfarë punë bën. Mund na shkruash po po duash. Faleminderit zonjë. Ëm um, ja. Shikon filloi. Po. Kjo është kjo është gjëja. Një nga një nga një. Tani, në lajmet e aktualitetit. Zonja e zotërinj. Po. Dje rreth uh, kam përshtypjen se unë, kam përshtypjen ishte rreth mbrëmjes. Mhm. Mm kam qenë duke u marrë me punët e si i thonë punët e mia, punët e punës. Tam. Dhe vetëm në darkë kur vajta atje në shtëpi, shoh këtë gjënë, që ishte, si thua, lajmi i mbrëmjes. Mm. Madje Fevzoja, me ç'kuptova unë, uh, kishte, kishte patur një tjetër emision për të bërë dhe kishte ndryshuar në moment të fundit. Falë këtij lajmi. Falë këtij lajmi. Mm. Duke, sigurisht, nxirë jetën stafit. Kam përshtypjen unë. Siç do ndodhte në një rast kur të duhet ta, ta bësh për mm. gjysmë ore gjënë edhe... Dhe po është bërë, sepse ka dalë një urdhër arresti, arresti për tre ish policë të lartë deri para pak muajsh. Ëh. Mm -hmm. Në kohën kur uh, Fatmir Xhafaj u bë ministri i Brendshëm. Këto këta persona u larguan nga detyra transferuan diçka e tillë, domethënë mm -hmm. ose mhm. janë pezulluar përkohësisht. Siç ndodh, po shkarkuar nga ato detyra që kishin. Njëri prej tyre, ë, uh, ish drejtori i policisë së Vlorës, Jael Çela. Tjetri është Gjergj Kohila, që ishte shefi i sektorit të luftës kundër krimit të organizuar në drejtorinë e qarkut Vlorë dhe për një të tretë, që quhet Sokol Bode, ish shefi i krimeve dhe ish shef i kufirit në drejtorinë Vlorë. Akuza që qëndron mbi ta është ajo e mosveprimit ndaj kultivimit kanabis sativës në këtë qark. Të tre ish drejtuesit e policisë kanë drejtuar atje që nga viti 2014 deri në vitin 2017 në cilin jemi. Mhm. Mm që që kanë qenë në detyrë për 3 vjet në kohën kur ajo zonë ka prodhuar tonelata dhe tonelata dhe tonelata me me kanabis. Kanabis. Mhm. Mm cilat kanë udhëtuar drejt Italisë, kanë shkaktuar atë shqetësim të madh që italianët kanë shprehur disa herë duke thënë që është drogë e madhe që vjen nga Shqipëria, është ça thoshin, trefishuar, pesëfishuar, ku di unë se çfarë këto uh, shifra që kanë dhënë, e që sigurisht u lidh edhe me hetimin që bënte policia në Katania atje që arrestoi Moisi Habilajn me të tjerë Habilaj dhe Ça ishin bashkëpunëtorë të kësaj Se tani po zbërthehen këto Gradualisht Po dalin po, po mm. dalin mm. se Kush ka qenë bashkëpunëtori e tjerë e tjerë Tani u kujtova, se donin të bënin një gjë për Toto Riinën mm. Që u varros në Tam. Corleone Edhe mm -hmm. Edhe hoqi këta Po do të sepse kishim tona. Po atë do të thosha ka një lloj paralele midis të dyja historive se normalisht ajo historia e mafies në në Itali lidhet me shtetin e me gjithë se mafia ashtu ishte me Oktapodi thanë ata te filmi. Se i kishte tentakulat, mm. po. Kështu që shumë gjëra duke ndodhur njëkohësisht. Kjo me këta të Vlorës, kjo me këtë tjetrin e 863000 eurove në Jeep atje në ashtu. Nuk di çfarë them, po janë kohëra interesante. Takojmë miq, kolegë gazetarë, Për këtë të paktën bien dakord gjithë. Unë kam gjetë një mënyrë për të thënë, janë kohëra interesante, vërtet. Dhe janë vërtet. Ambasadori amerikan i quante në një moment po jetoni kohëra historike dhe kur e dëgjon kështu kohëra historike. Historike apo histerike? Historike, historike. Interesante. Historike dhe kur e dëgjon historike thua, "Oh, kohëra historike, çfarë thotë ky?" E kupton? Se kohëra historike ti mendon Ta ta ta ta ta ra ra ra. Ta ta ta ta. Por uh, por nuk ka nevojë që të jetë ashtu. Nuk ka nevojë që të jetë uh, aq epike. Janë kohëra historike kur ndodhin gjëra që s'kishin ndodhur më parë. Mm -hmm. Edhe nëse ndodhin gjëra që s'kanë ndodhur kurrë më parë, Do thotë që janë historike. Se janë gjëra që po ndodhin për herë të parë dhe në një farë mënyre bëjnë histori. Kur ndodhi kjo për herë të parë? Në 2017-ën mund të thuhet. Dhe ne po jetojmë këto kohë. Kjo është ideja. Kur zyrtarë të lartë mund të përfundojnë nga hiret që u jep posti, ofiqi, pasuritë, ku di unë tani, gjithë ato lukset që i lejojnë vetes e korrupsionin e këto në qelitë e burgut. Dhe nëse kjo ndodh para syve tanë për herë të parë, me të vërtetë do jetë ngjarje historike. Atëherë do ishte historike, po? Po, se për momentin është historike. Dakord. Okej. Okay. E di që je e pakënaqur, e di që do që të burgosen shumë burra Eri, por nuk burgosen dot gjithë burrat për Erin. Eri është kështu, është e prerë fare. Nuk kënaqet. Me një, me dy, me tre. Ça këto vallë. Peshq të vegjël. Tavë krapi, kam pa unë krap. Duhet i madhe. Po. Ne po. shohim mirë. Shohim. Se oreksi vjen duke ngrënë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit miq të dashur tani ka muzikë nuk ka publicitet oh, më fal, menjëherë. Atëherë, atëherë, atëherë, një sekondë, se ora 7:30 fiks atëherë gabova unë. Tani që na dëgjoni, kështu që na shkruani në 0692070222 ne duam të mësojmë kush jeni dhe ku jeni sot në mëngjes sepse po bëjmë një hartë e duam që t'ju vendosim edhe juve në hartën e dëgjuesve dhe shikuesve të klubit të mëngjesit, kështu që mund të na shkruani me emrat tuaj, kush jeni dhe ku jeni. ku jeni, po. Mm -hmm. Se duam uh, të dëgjojmë për ju. Ne jemi këtu prej vitit 2009, Po? Po, po. Po, 8 vjet më parë nisëm këtë program, kështu që nuk e dim prej sa e ndiqni ju, ndoshta disa javë, ndoshta disa vjet, ndoshta 8 vjet, ka nga ata. Mm -hmm. Kështu që na shkruani, duam ta mësojmë, jemi jemi shumë kuriozë. Ndërkohë, do bëj një pyetje. Ta bësh. Dje ishin uh, ndeshjet e Champions. Mm. Ditë e mërkurë. ose mbrëmja e së mërkurës, kështu që unë e kam pyetjen e parë të aktualitetit për ditën e sotme të lidhur me futbollin. Është vendosur një rekord i ri për golat e shënuar në fazën e grupeve. Ka thyer rekordin e Borussia Dortmund prej 21 golash Deri më tani e ka thyer sepse që tani një ekip tjetër këtë vit ka shënuar 24. Oh. Dhe e bukura është që ka akoma dhe një ndeshje për të luajtur. Kështu që mund ta thellojë, po. Mm -hmm. Rekordin e ri që e ka vendosur mbrëm, duke duke shkuar në 24 gola krahasuar me 21 që ishte rekordi i mëparshëm i mbajtur nga Borussia e Dortmundit. Kështu, Jeri, ç'na thua ti. Mm, mm. Po, ju e dini që tani njerëzit po bëhen gati për, për festat për, e fundvitit, po. po bëjnë, po merren me zbukurimet. Po. Një gjë të tillë në fakt e ka bërë edhe një çift në Britaninë e Madhe, është po. Diane, 26 vjeç dhe bashkëshorti i saj Paul, 28 vjeç, mm -hmm. ata mhm. kanë tre fëmijë së bashku. Oh. Kanë një djalë 7 vjeçar, Zaku 5 vjeç dhe Grace 2 vjeç. Mm. Dhe çfarë ka ndodhur është që kanë mbledhur për 2 vite, kanë domethënë janë marrë me grumbullimin e zbukurimeve të mhm. ndryshme mm -hmm. për Krishtlindjet dhe kanë shndërruar shtëpinë e tyre në një mrekulli të vërtetë. Oh, mos e fut kot. Kanë përdorur 10000 drita, një pemë rreth 4.6 metra e lartë, është pema tradicionale e Krishtlindjeve. Mm -hmm ë uh, dhe shumë zbukurime të tjera dhe e kanë bërë shtëpinë fantastika dhe kjo shtëpi pasi është rregulluar në këtë formë është vizituar edhe nga njerëz të ndryshëm, janë të shumtë njerëzit që po shkojnë sepse u hap lajmi që mm -hmm. një mhm. shtëpi është bërë shumë e bukur, mund të shkoni dhe ta shihni sepse ka dhe një arsye sepse Diane dhe Paul e kanë bërë këtë gjë. Në vitin 2014, në Krishtlindjet e 2014-s, fëmija i tyre Zak ishte e kaloi Krishtlindjen në spital për arsye shëndetësore dhe mm. ata thënë që mjekët aty u sollën shumë mirë, pasi ai ishte në një rrezik të madh për jetën dhe duke qenë se kaluan një Krishtlindje jo fort të bukur, vetëm në spital, atëherë morën këtë vendim që Krishtlindjet e tjera t'i bëjnë më të gjalla kështu. T'i bëjnë më të bukura dhe paratë që do të mblidhen do të shkojnë pikërisht për fëmijët e tjerë që janë të shtruar në spital. Që e kanë e kanë kthyer shtëpinë si një vend të vizitueshëm mm -hmm. ku ku fëmijët me prindërit e tyre mund të ndashojnë. Përveç të argëtohen fëmijët e tyre, por mm -hmm. mund të shkojnë edhe familjarë apo njerëz të tjerë. Po duhet të paguajnë një biletë. Duhet të paguajnë diçka të vogël, domethënë kjo varet nga mundësia e gjithsecilit, nuk është se ka një tarifë fikse, bileta për. Dhe paratë do shkojnë për për spitalin ku Zak ka kaluar Krishtlindjet. e vitit kaluar. Po, se kjo do t'u vijë në ndihmë të gjithë atyre fëmijëve që kanë probleme shëndetësore. Ka edhe njerëz tjetër pra. Shumë shumë mirë. Mirë, faleminderit Jeri. Të lutem. Është tani 7:44 minuta miq të dashur koha për të dëgjuar Castle on the Hill nga Ed Sheeran. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeri, mirëmëngjes. Me Oltën mirëmëngjes. Me Altinin mirëmëngjes. Dhe Lori. Me mua. Që është vetë dia. Ndërsa ishte në shërbim atje në shërbim të Republikës Komuniste të Pam. Koresë së Veriut. Ia futi vrapit drejt Koresë së Jugut. Mm, u arratis. U arratis. U arratis 13 herë e kanë qëlluar. ë uh, 40 herë kanë gjuajtur drejt tij. Mm -hmm. Po megjithatë ai ia ka dalë që të dali matanë. Me shumë vështirësi. Po, është gjallë, është. Është gjallë por mbasi e kanë marrë në anën matanë, ka qenë okay. Vetëm se i kanë gjetur shirita në bark deri në 10 deri në 27 cm të gjatë. Shirita. Shirita, shirita. Shirita nga ata krim. Parazitët, po, po. nga ata parazitët. Parazitët, po. Ah, sa keq, o oh, zot. Prandaj s'e kapte plumbi këtë. Vërtet? Sipas sipas CNN-it, Për shkak se i arratisuri kishte nevojë emri i cilit është Oh, meqë ra fjala. Oh. Oh. oh. Po. oh. kishte nevojë për uh, për t'u trajtuar menjëherë për plagët që mori gjatë vrapit dhe kishte nevojë edhe për operacion dhe gjatë këtij operacioni mjekët kanë zbuluar një numër të madh parazitësh të ndryshëm mm. e cila hedh dritë mbi shëndetin e njerëzve në Korenë e Veriut janë miliona e miliona njerëz nuk e di sa milion njerëz atje po dhjetëra milion njerëz mm -hmm. jetojnë në Korenë e Veriut dhe mjeku thotë kanë të njëjtin problem Si ky? Po pra, po, sipas po, gjasave. Po, patjetër, sepse nuk është se janë janë problemet e tij të veçanta, është mënyra se si ushqehesh. Më kupton, janë mungesat e gjërat e gjitha këto gjëra që ia shkaktojnë jo vetëm se ushtarët ndërkohë ku jeton në këto vendet mm. janë ndër më të trajtuarit ndonjëherë sepse ushtria është çfarë e mban gjithë popullin zap, kështu që ushtarët trajtohen më mirë se sa po themi populli. Pra imagjino kur ushtarët janë po, pra, kështu, imagjino njerëzit se si mund të jenë. Po. Sipas mjekut që e ka operuar, ai thotë në 20 vjetet e mia si kirurg, unë diçka të tillë e kam parë vetëm në librat e shkollës. Wow. Por jo ndonjëherë me sytë e mi. tregon uh, njëri nga mjekët që ka qenë kirurgu që i ka bërë. Ë? Uh, Shumë të shpifur. Ato janë shirita do të jenë. Po. Sot i çat. O zoti madh. O bo. Na u qe trurin. Nice. Thjesht po them. Ë uh, Këto janë gjendjet, pra këto janë kushtet e natyrës atje. Nëse kjo është dhe një arsye pse ata janë gjithmonë kështu fibër, domethënë. Po fibër. Ai kishte edhe hepatitin B, thonë tjetër çka tjetër po pra. Edhe një, ku ti mund tash, edhe ABCD dhe. Është më thjesht themi çfarë nuk kishte ky njeri. FGJ. Kështu që edhe kjo ndodh me, me gjithë këta që janë arratisur, këta gjejnë që njerëzit atje kanë shëndet shumë të keq. Shumë të keq kur vjen puna te këto. Parazitët e këto gjërat e tjera. Tmerr. Okej. Okay. E... Kush fitoi Olta? Armando. Bravo Armando. PSG. PSG pra. Paris Saint-Germain. 4-6 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, gola për lumt. Fituan 7 me 1 mm. Parisi, kështu që wow. Po. Edhe është tani në në me lagjen. 24 gola pra deri tani në grupin B dhe janë rekordmen të rinj për Gola të shënuar në këtë fazë të grupeve në Champions League. Paris Saint-Germain, me atë treshën që kanë formuar aty Neymarin e çka kanë atë. Mm. Super gjë. Kështu iku, edhe kjo. Bravo i qoftë. Bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti atëherë. Dhe kjo miq të dashur është jo vetëm pyetje, por edhe sfidë për ju. Se mund ta dini që ka pasur një situatë tani në Zimbabwe. Mhm. Mm uh, Zimbabwe ku Robert Mugabe që ka qenë president prej gati 40 vjetëve, më në fund nga vetë partia e tij është pushuar nga puna, është përjashtuar etj etj etj. Dhe zëvendës presidenti, i cili ishte i pushuar në fakt nga Mugabe më parë, mm -hmm. tani është është bërë njeriu që do të drejtojë vendin drejt një çfarë shpresohet demokracie të re në Zimbabwe. Pyetja për ju është kjo. Si quhet dua mënyrë të shkruar në mënyrën e saktë mbi- mhm. emrin mm -hmm. e presidentit të ri. Mbiemrin. Po, mbiemrin. Mjafton vetëm mbiemri. Mhm. Mm Okej, okay? Mugabe është pak i çuditshëm, po s'është gjë fare në krahasim me këtë. Kështu që ma shkruani siç duhet mbiemrin e liderit të ri në Zimbabwe dhe do të jeni fitues i një dhurate në klubin e mëngjesit. Shkojmë tek muzika tani miq të dashur, është Havana që do dëgjojmë. Camila Cabello e këndon këtë bashkë me Enjoy it people. Deri tani vetëm qytetet kam vënë se nuk është se mm. jam marrë me tjerat, megjithatë ja ku është. Miq të dashur, mirë se keni ardhur. Ja ku i dëgjuat edhe lajmet e orës 8. Unë ndërkohë që Isida bënte lajmet bëra këtë hartë që po. duhet thënë shumë bukur. Faleminderit. Të lumtë dora. Të lumtë. E ka bërë fantastike. E, e hapa një çik në kompjuter që ta shikoja pak, kështu që po, pa mirë, ka bërë pjesën drejtë, domethënë është Është okay. Kështu që tani duam t'ju vëmë juve në hartë. E mund na shkruani ku jeni? Nga bëheni tani që po na dëgjoni, jeni lart apo jeni poshtë? Nëpër këtë hartë. Mm, mm, mm. Okej? Okej. Kështu që kemi për të vënë Shpresën në Fier. Kush na ka shkruar? Është edhe Alma nga Fieri. Kush jeni? Ku jeni? Mhm. Mm Prej sa kohe na dëgjoni po, gjithashtu. Nga na shkruani. Na shkruajnë njerëz të ndryshëm Olta do lexoj disa nga mesazhet tuaja. Ndërkohë ju që na dëgjoni tani, merrni momentin e na shkruani në 0692070222 ose në faqen tonë në Facebook se kush jeni, ku jeni tani që na dëgjoni. Atëherë vendose Bredin që po shkonte në Berat. Bredi për Berat, po. Mm -hmm. Okej. Okay. Bredi. Ndërkohë është Elton Keco që thotë jam afër Club FM, ju dëgjoj pothuajse çdo mëngjes që prej 6 vitesh. Oh. Eltoni oh, 6 vjet, Elton faleminderit. Po shkruaj vetëm Elton, nuk po shkruaj mbiemrin po. Okej. Okay. Mm. Jetgjati që është mes trafikut të rrugës së Dibrës. Jetgjati gjithashtu. Do të thotë që kanë nga Tirana. Tirana një pikë është te harta. Ndërkohë nuk e di. Edhe Eltonin e vura. Ky tre treshi që u gjobit nga policia që ishte rrugës për në Tiranë, domethënë, por gjobën e mori në Durrës. Është kush është ai? Si quhej? Apo është 333. 333 që mori gjobë, nuk e themi. Gjoba, gjoba. Gjoba. Gjoba. Gjoba. 333. Ndërkohë Roberta është një dëgjuese e rregullt nga Fieri. Oh, Roberta në Fier. Parukiere dhe fillon uh, të na dëgjojë që në shtëpi dhe pastaj përfundon në punë thotë. Mirëmëngjes Roberta, edhe ty. Ditën e mbarë. Po. Të gjithëve. Sa më shumë punë për gjithë ju. Krehni e lyeni e çfarë gjithë këto gjëra të mhm. bukura. Ndërkohë që është Roza që punon në sektorin e financës, oh, po nga Tirana. Mm -hmm. Super Roza nga Tirana. Po shkruaj dhe mhm, Rozën këtu. Shënoje të lutem. Roza. Shëno dhe Pandin nga Tirana, është rrugës për në punë. Mirëmëngjes Pandi. Na ndjek 3-4 prej 3-4 vitesh. Okej. Okay. Marxhi prej 7 vitesh. Marxhi ku është? Në Tiranë? Mm, besoj në Tiranë. Okej. Okay. Olsi. Mhm. Ndërkohë është Son Prushi jam rrugës për në Shkodër. Dakord. Ëm, ehm, uh, të vendos diku nga Vora. Unë në Elbasan po vë dhe Florin, jam po vë vetë, kështu që e di që është aty. Po, kështu që s'ka nevojë të na shkruajë. Kush ishte në Shkodër? Po shkon në Shkodër Soni. Soni për Shkodër. Okej, okay, po e vë në Lezhë Sonin. Okej, okay. ose në Laç, Lezhë andej. Yeah. S'ke vend të gjitha aty. Shpresoj të ketë shkuar deri në Lezhë, se Do të thotë që ka trafik pastaj. Ma vendos të lutem edhe Silvian në Shijak, mm. se na dëgjon çdo ditë. Silvia Shijak, Silvia. Prej një viti. Je në hartë Silvia. Që që ej, çuna dhe goca, i kam ca emra në hartë tani nga këta që kanë ardhur deri tani, ca në Tiranë, ca në Fier, ca në Durrës, ca duke shkuar drejt Shkodrës, ca duke shkuar drejt Beratit. Kemi e dim që kemi njerëz në Korçë, në Prishtinë, në Greqi. Te Greqia vetëm do i mbledhim atje. Po. Pastaj se nuk i vëmë dot gjithë ishujt. Por uh, por do ta mbushim hartën. Deri në fund të emisionit sot do ta mbushim hartën me emrat tuaj. Kështu që na shkruani ku jeni tani që na ndiqni. Nëse na shihni përmes uh, Klan Plus apo na dëgjoni në valët e Club FM, pa rëndësi ka. Ku jeni tani që jemi mm -hmm. bashkë? Të lutem më shëno pak Shpresën në Fier. Faleminderit Altin. Je shpresë për ne. Je shpresë për gjithë ne, po. Ndërkohë është Anila që na ndjek nga Lapraka prej 5 vitesh. Mm. Duhet ta shkruajmë dhe Anilën. Anila nga Lapraka. Mhm. Mm Lapraka është pjesë e Tiranës. Po, mm -hmm. normal. Është Andi nga Kashari, nga zona. Anila. Andi, oh Andi, përshëndetje Andi. Punë të mbarë Andi. Me ato kompjutra, me ato gjëra. Bravo të qoftë ty. Je super çun. Gentin të lutem Kukës 2013. Hm? Gentin. Gentin. Genti në Kukës. Genti. Ja dhe Kukësi doli në hartë. Super. E lëmë për moment. Çuna dhe goca, jemi duke jemi duke u lidhur me ju, duam të marrim. Ju e dini kush jemi ne? Na ndiqni çdo ditë, ne ju tregojmë mbi veten tonë, mbi Sa e njohim kolegun, sa e njohim mhm. kolegen, lo, lojrat, quizet, gjithë gjërat që kemi. Ndërkohë duam edhe ne të mësojmë se kush jeni ju e ku jeni ju e prej sa na ndiqni, kështu që çfarëdo informacioni që keni dëshirë të na jepni, me kënaqësi do ta pranojmë këtu në klubin e mëngjesit. Po bëj edhe një hartë ndërkohë të vendeve ku jeni ju thjesht për uh, thjesht për qejf, për të kuptuar se ku ju kemi. Na shkruani në 069 20 70 222, mund na shkruani gjithashtu edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Po. Uh, kjo është e para. Unë anagramën ende se kam gati, duhet ta kisha gati, me thënë drejtën, kërkoj ndjesë por do jetë. S'ka problem. Do jetë gati. Ndërkohë censura është e mbartur yes. nga dita dje, miq të dashur, edhe pardje, në fakt, sa dhurata janë bërë deri tani për 3. 3. 3. Sportit më. Okej. 3 dhurata për të zgjidhur këtë këtë klip të censuruar, Altini e ka bërë gati. Në momentin që dalin në breg, Pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Deri tani kemi dhënë një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan, dy bileta për në Cineplex dhe një dhuratë nga Electronic Line. Mhm. Mhm. Shumë e vështirë. Është e pamundur. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. E pamundur. Mu më ishte fiksuar sikur dje u gjet. Jo, nuk jo? nuk është gjetur akoma. Edhe një tjetër të lutem Altin, përsëritë edhe pak. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Altini tha që është një kompliment si thua, është mm -hmm. një mhm. është një vlerësim për po uh, që mund t'i bëhet dikujt, po. Domethënë mund t'i bëhet një njeriu. Po, që mund t'i bëhet një njeriu. Do thotë pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre mund të ishte për shembull simpatik, të mrekullueshëm ose të mrekullueshëm po. në trrr trrr në një mhm. kështu. E dëgjojmë edhe një herë të fundit të shkretën. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Kujdes pra, duhet ta gjeni se si është përshkruar shtegtimi i tyre. Altin tha në një formë pozitive. Si thua shtegtimin e tyre po. të mrekullueshëm, mm -hmm. por nuk është ajo. Do jetë diçka tjetër që ju duhet ta gjeni se çfarë është. 0692070222. Ndërkohë do lidhemi me Eldin, miq të dashur, për të marrë vesh se si është situata në trafik në këto momente në kryeqytet. Ora është 8:11 minuta. You know that I'm a Jamaican. Alo, alo, alo. Mirëmëngjes, Eldi. Si je mor zotri, si je? Si jeni? Me o, jemi mirë. Ju ndjekim gjithmonë edhe mm. stafi Eurotaxi. Unë një sekondë shkruaj. Po edhe Eldi. Eldi në Tiranë, mos e harrova, je ti këtu mo shok. Eldi Tiranë. Ti ke sesi Jo vetëm Eldi, se janë dhe shumë të tjerë. Eldi Tiranë. Po. Si jo vetëm Eldi, se janë dhe shumë të tjerë. Po, edhe të tjerë që punojnë me Eldin, Eurotaxi. Ah, Eurotaxi, po, mirë. Edhe çuna të tjerë, kështu që i përshëndesim, i përshëndesim që të gjithë. Eldi na tregova si është situata në trafik. Po blendi në fakt unë do të shpjegoj 2 sekonda për zonën e Tiranës së Re, ka ndodhur një aksident midis një mjeti dhe një këmbësori pranë shkollës Petro Nini dhe imagjinohet gjithë lëvizja që vjen nga liqeni e bllokuar. ka prezencë të policisë rrugore dhe eksperti i aksidenteve, por dukej që ishte dhe duke u filmuar, pra do të ishte një ekspert kriminalistike. Mm -hmm. Pra domethënë ishte një aksident serioz me shumë probleme zona e Tiranës së Re bllokuar në të gjitha drejtimet, rruga Sami Frashëri për shkak të, të këtij problemi, pra të këtij aksidenti pranë shkollës Petro Nini Luarasi. shkollës së mesme dhe gjithë pjesa e Digës Liqenit drejt Sheshit Uillson bllokuar, Sheshi Uillson drejt rrugës Abdyl Frashëri ka ngarkesë plot, vetëm për këtë gjë Blendi është shumë e bllokuar. Unë aktualisht jam tek zona Unazës së Re, po iki drejt Kamzës, edhe Unaza e Re Blendi rruga Teodor Keko shikoj që është shumë e pakalueshme. Mm -hmm. Duhet paktën një orë të afrohemi sheshit Shqiponja. Ndërkohë që aksi kryesor nuk ka probleme, i rrugës Durrësit, po ashtu edhe i rrugës Kavajës qarkullohet pa trafik, por dhe rruga Elbasanit sot nuk vjen me shumë trafik nga liceu artistik me fluks pak të rënduar, por i qarkullueshëm nga Ismail Qemali deri tek bulevardi Bajram. Në unazën e sipërme nuk ka probleme, rruga Bardhyl ka faktikisht si të shkruajti edhe një nga shikuesit e tuaj, një shikues i juaj që po. rruga e Dibrës mm -hmm. kishte shumë probleme me trafik të rënduar nga medreseja drejt kryqëzimit me nëntëkatëshet, ndërkohë rruga Ferit Xhajko, bulevardi Zhan d'Ark nuk ka probleme, po ashtu dhe rruga Hoxha Tahsin. Unaza e poshtme është e kalueshme nuk ka probleme me trafikun. Falenderoj shumë Eldi. Falenderoj shumë Eldi. Eldi me Merr Taksin dhe numrin e telefonit 23 ose ose 24 dhe 55 nga pas. Okej, okay, shumë mirë. Dhe shërbim shumë i mirë siç uh, Jeri mund ta thotë edhe vetë. Po, janë shumë të mirë, shumë korrekt. Faleminderit Jeri. Të jashtëzakonshëm janë. Tani, Olta. Urdhëro. Olta, a ka a ka një përgjigje të saktë në lidhje me ë uh, mbi emrin e zotërisë që do të drejtojë Zimbabuen tani? Thuaje si e ka Olta. Emrin e ka Emerson, këtë mund ta themi. Po, emrin e ka Emerson, kjo është e lehtë. Mnangagwa, Gwa. Bravo. Pra shkruhet M N M N A N. Po. Gag W A. Se Lori e ka qejf këtë lojën. E kam qejf. Kështu që unë bëj një çik fjalëkalimi. Po pse më për Lorin? Por gjithsesi ngelet. Mos kini merak se dhe fjalëkalimin mund ta kemi në klubin e mëngjesit. Atëherë zonja e zotërinj. Unë kam parë dikë që ju e njihni. Kam parë një personazh të njohur në vendin tonë, dje. E kam takuar. Dua të më gjeni se kë kam takuar unë. Jeri ti nuk do luash, sepse sepse ti mund ta dish se kë kam takuar unë. Dhe Lori as ti nuk do luash se jo, jo, harrova që edhe ty të thashë se jo. kë kam të po harrova unë dhe fola me ju. Edhe kështu që Atëherë i bie të luaj vetëm Altini dhe Olta. Vetëm Altini, më vjen keq, por ah, seriozisht. Jo, unë s'e kam problem, Lori e ka problem. Kështu që do të jetë një dyshe e fortë Altini dhe Olta miq të dashur siç E kanë dëshiruar gjithmonë. Atë s'e di. Le ta kem. Po, ja përgjigje e saktë. Atëherë, jepini, kë kam parë unë? Një femër. E saktë Olta. Politikane. Jo Olta. Jepi Tini. Atëherë është gazetare. Jo, Altin, më vjen keq, e mirë Olta. Aktore. Mmm, jo tamam, po, jo. Jo, jepi Tini. Atëherë, kjo është shkrimtare? Jo, nuk është. Është këngëtare? Jo, nuk është. Atëherë është një njeri i thjeshtë. Është njeri i thjeshtë në kuptimin që është njeri i thjeshtë, nuk është një njeri kështu. Është i vështirë. Opinioniste? Në një farë forme është edhe opinioniste, po jo nga ato të Fevziut. Nuk është pronarja e Gazetës Shqiptare, Shqiptarja si. Ti e ke fjalën për Anila Bashën. Po, për Anila Bashën. Newsbomb. Newsbomb. Asira nga ato që thonë. Ëh, jo nuk është Anila Basha, jo. Ëh, po mirë, hmm. Bjonde, hmm, është kjo? Jo, nuk është bjonde, kujdes. Që nga brunia Altino jepi. Atëherë është brune natyrisht. Brune sigurisht. E saktë. Punon në Top Channel. Jo, jo nuk punon në Top Channel. Në TV Klan. Emisionin e saj ka kjo? Po. Edhe të të tjerëve. Po është është shumë e njohur Olta, shumë e dashur për publikun, ka qenë në studion tonë. Në studion tonë. Po, jepni se u tua tash, hë. Po pra, se na auto. Jemi live. Jo more, s'e besoj. A fillon? Jo more, s'e besoj. Emri me S Jo. E saktë, i fillon mbiemri me S. Ah, mbi. Mbiemri me S. Ah, ah të emri me S. Më fal. Mbiemri me S. I fillon mbiemri me S. Emri i fillon Hë, e njohur shumë, e dashur shumë. Është ajo më simpatike shumë, apo simpatike gjatë, ajo e gjata. E gjatë shumë, shumë e gjatë. Me F i fillon. Me F. Apo jo, jo s'e ka. Jo. Floriana Garo e ka ajo, s'i fillon me S mbiemri. Të lumtë. Të lumtë Olta. Altin e gjeta. Është VS pra. Valbona Selimllari, atë kam parë Olta e gjeti. Faleminderit. Shikojmë kush e ka gjetur edhe nga publiku, ndërkohë do të dëgjojmë nga Dua Lipa zonja zotërinj, kjo jo. është New Rules. Jo, jo, është uh, Waterfall. Jo, jo, jo është New Rules, goce, nuk është Waterfall, s'e di unë se çfarë është. Yay, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve nga valët e radios Club FM në 100.4 edhe nga ekrani i Klan Vazhdojmë atëherë me bek... Okay. Po pse nuk ka emër ky okay. përshëndetje nga Fieri sipas ka. Nuk e di, po mos pyet në radio se pse s'ka emër ai. Është nga bulevardi Zogu i parë me ç'e kishit merak. Mm -hmm. Margji, okay. e përshëndesim. Erioni nga Selita. Qenka komshia jote Margji. Me sa duket. Erioni është nga Selita. Më ka humbur numrimi prej sa vitesh ju dëgjoj. Okej, Erion. Shënoje të lutem. Erioni. Erioni, me ja apo me i e ka? Erion. Erion. Me i. Me i. Ndërkohë është Kevin nga Qyteti i Studentit, mm -hmm. por ne mhm. e dimë nga është Kevin. Qyteti Studenti. Kevin nga Bilishti. Nga Bilishti sigurisht. Maj po. linda nga Tirana. E njohim Kevinin atje, Kevin. Majlinda nga Tirana, mm -hmm. ti. Mhm. U bënë shumë, m'u lodh dora tash. Ju ndjek nga TV, la, jam uh, Leonardi nga Puka. Oh, oh Leonardi në Pukë, hello Puka. Leonardi. Mhm. Mm është Kala Vlorë. Leonardi në Nga Kalaja e Vlorës, Albani. Kala Vlorë. Kala Vlorë më. Albanin e kemi. Albani po. Nga Kanina. Albani në Kala të Vlorës, i cili merret me rritje kalash. Ka rritur 40 kala deri tani e do rrisë edhe më shumë kala. Ndërkohë kemi Serdin po nga Vlora. Edhe Serdi. Është duke shkuar mm. për në punë, për në Fier. I lumtë. Na shumë shumë prej 5 vitesh. Wow. Oh. Yay. E Flori nga Elbasani, ha. Florin e kemi shkruar. E kemi shkruar Florin. Meqenëse fjala Flori ka çuar edhe një foto nga makina duke shkuar për në oficinë, mhm. kështu që tek uh, oficina e Florit në Elbasan. Klausi nga Korça, të lutem shënoje shpejt. Erdi Korça. Klausi. Pe Korça. Ai është Klaus. Emër gjerman komplet. Po, më kujtoi Santa Klaus, është emri. Ariana from Tirana. Plakut të Vitit të Ri. Një prostitutë pyet një tjetër i tha, mm. "Moj tha, plakut të Vitit të Ri tha, Çfarë i kërkove? 50 euro tha si gjithëve. Kështu që. Ma vura Ariana nga Tirana. Ariana nga Tirana. Mos më jep shumë rimë se çmendem. Nardi nga Çakran. Nardi. 2014. Nardi që nga 2014, mm -hmm. okay. Po nga ishte? U bë si emër hoteli Nardi 2014. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që uh, duam sot pra të bëjmë një hartë miq të dashur me me emrat tuaj, aty ku jeni ju, nga na dëgjoni në mënyrë që ta ta ta shikojmë se si është është i shtrirë programi deri tek ju. Mhm. Klubi i mëngjesit. Tani jeni gati për një fjalëkalim? Po pse? Gati. Jo? Yes. Okej, okay, shumë mirë. Ndërkohë kemi fituar solda? Se dhe na shërben për të hequr mendjen. Fitues është Enxhi 227 i mbaron numri Valbona Selimllari. Bravo, mm, bravo. Mm, Bona Selimllari nga Electronic Line. Okej. Okay. Atëre. Po ju jap fjalëkalimin e parë për ditën e sotme. Kush e nis? Unë? Apo Olta? Merre ti Jeri. Okej. Okay. Ma jep dhe mua. Unë dhe Lori. Dhe e gjenë Olta dhe Altini. Mm, Okej, okay. dakord. Çfarë s'po bindesh për fjalë? Po, s'po bindem. Meqë ra fjala ju fituat dje, kështu ne kemi fituar 3 ditë në fakt, 3 ditë. Le të themi 2 se e djeshmja nuk u quhet. Pse nuk u quhet? Po si më po si fillove ti? Kur fitojmë ne nuk quhet. Hajde. Gati? Jeni gati? Gati, po. Okej. Okay. Jepi Jeri. Jeri e para. Le të shojmë nëse ja del Jeri zonja zotërinj, nëse ja del Jeri. Ka mm. marrë fjalën dhe duhet t'ia çojë fjalën tani Oltës, ndërkohë që Altini do ia tregojë Lorit nëse mundet ai. E fshehtë. Ju ka ngatërruar Lori. Nuk e të Nuk ndihmë okay. më fal një sekond. Kam një fjalë, është fjalë. Kam një kërkesë. A mund ta lexoj edhe një herë kolegu im fjalën? Lori e ka fjalën, kështu që e kam lexuar më. E ka lexuar më, e ka lexuar. Edhe një herë çfarë tha? E fshehtë? E fshehtë, mhm. Miss Albania. E panjohur. E panjohur. Olta mos merr kohë përgjigju. Jepi Olta. Mister? Mister, Bravo. është e saktë. Bravo. Po këtë do thoja që në fillim e gjitha që ta e para që tha Jeri. Po, po pse s'e the? Po nuk e di, ngatërroi me Miss Albania kot. Po se Lori. Po pse ngatërroi me Miss Albania? Po pse po, ngatërroi? Lori përveç se bëri gabim dhe tha dy fjalë, ah. mendoi Miss dhe Mister. Lori ka të po. drejtë Jeri. Gabove, bëre dy fjalë etj etj etj. klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Shfaqja është mashtrimi dhe njerëzit mashtrojnë te kjo lidhur me këtë shfaqje, ëh. Çfarë çfarë mashtrojnë? Çfarë mashtrimi tregojnë për për shfaqjen? Trego pak për për për gjithën. Po ë uh, përralla është kjo që ë uh, burri thërret në një takim të dashurin e gruas së vet. Mhm. Mm për diskutuar rreth divorcit. Edhe pastaj ky takim merr një rrjedhë të paparashikueshme. Ky thërret të dashurin e gruas së tij. Po. Që do të thotë që është një takim i sikletshëm. Po, patjetër. Është apo jo? Po imagjinoj unë tani pa e parë fare. Okej. Po, okay. Okej. Okay. Ë burri është një ë burrë në moshë fakt, moshë të pjekur. Mhm. Mm është një shkrimtar shumë i famshëm, shumë shumë i njohur, me një talent të shkëlqyer. Gjithashtu shumë i pasur ekonomikisht. Mhm. Mm Jeton në një shtëpi të madhe. ka një makinë të madhe. Okej. Okay. Çdo gjë e ka të madhe, domethënë është edhe në takim i vjen i dashuri i gruas i cili është emigrant. Okej. Okay. Është shumë më i ri se ai. është një aktor i dështuar në karrierë. I dështuar, po jo në dashuri në fakt. Jo në dashuri patjetër. Tani ti kë luan nga këta? Po kuptohet si dashnore. Atë e dija. Po shkonin drejt asaj, dhe sa e ndjevan çik kështu. Është më i ri më ashtu. Po uh, si po më duket tani ah, shko. Thuaj. Se sa hyra tua dhe hyra. Po, po, e di, e di. Siç e ka po. vetëm radio këtë, mm. televizioni s'e ka televizioni është i zhurmshëm, bën mikrofonin gati, i shpejtë. Hiçi po. Ndërsa radio ka këtë magjinë këtë qetësinë kështu edhe. Ky Andrew Wyke, që është uh, Artan Imami, pra okay. personazhi që unë shkoj takoj. Pra, pra ju, ju të dy po. Milo Tindle. Mhm. Mm Ky Andrew Wyke ka një kështu bibliotekë të madhe si kjo, plot me libra dhe është një nga gjërat që i bën presion këtij. Pra që sa hyn, fillon dhe i tregon gjithë krijimtarinë e vet që është pa fund, edhe me mijëra e mijëra kopje të Për ta bërë të ndihet më të vogël këtë po, pra, burrin tjetër, po. Mhm. Mm Edhe ky, përveç faktit që i bën presion me këto libra siç e kam unë këtu mbrapa, e di që ka përballë njeri të kulturuar siç je ti, edhe ti në fakt. Faleminderit. E kupton? Vetëm Hajde, këtë rregull e prish ngaqë unë në skenë jam aktor i dështuar atje te kjo, po fakt. Je një aktor shumë i suksesshëm. Një kohë do keni një dashur i Indrit Çobani, aktor, regjisor, dhe një dashnor i jashtëzakonshëm. Në teatr. Të paktën në teatr. Po pse jo edhe në jetë. Kështu që po domethënë kjo është pra ky takim dhe dhe dhe kjo është po çfarë është mashtrimi? Pse është ky titull i, i kësaj ë uh, pjese? Këta e fusin njëri-tjetrin në labirinte, mm -hmm. i ngrenë kurthe. Mm. Andrew Wyke është një pasionant i madh i luajtjes së lojërave dhe lojëra të shpeshta me me me duke e e fyer atë që ka përballë, duke e poshtruar, luan shumë mhm, lojëra mm -hmm. poshtrimi. Mhm. Tani unë nuk dua të zbuloj shumë. Jo, mos edhe po sigurisht. Pse? Sepse ë uh, publiku ka një rol shumë special në këtë shfaqje. Që do të thotë çfarë? Përveç faktit që uh, shfaqja dhe teksti është i ndërtuar në atë mënyrë që ai menjëherë pozicionohet. Pra që në takimin e parë publiku ndahet. Ndahet me anën e vet. Po. Mhm. Dhe Andrew Wyke. Pra publiku fillon bën një lloj tifoje, ka po, të preferuarin e po, vet. Po, ka të preferuarin e vet. Po më thua që ca njerëz në publik mund të jenë me njërin dhe ca të tjerë me tjetrin. Po, mund të jenë me okay. tjetrin sepse me argumentat që ne ne hedhim dhe parashtrojmë. Mm -hmm. Pastaj uh, ata ndrojnë shumica fillon dhe ndron rolet. Herë pastaj heqin dorë nga Andrew Wyke dhe bëhen me Milo Tindle, sepse është një histori mashtrimi gjithë kohës. Është qartë, qartë. Ka kthesa do të thotë. Ata fillojnë dhe në një moment duhet kuptojnë se cila është e vërteta dhe kush thotë të vërtetën këtu se mm -hmm. s'po kuptojmë. Mm -hmm. Me mhm. kë duhet të bëhemi dhe në fund, në fund kam përshtypjen që bëhen me Ë, mos e thuaj, mos e thuaj me kë bëhen, mos. Po sigurisht dihet me kë bëhen, me dashnorin. Oj, po mirë, shumë mirë. Po më trego pak si ishte Domethënë ju jeni në në skenën e tij, është tani mami, gruan e shohim. Po, e shihni edhe gruan. Okej, okay, kush kush është aktorja që luan? Është Caroline Murphy. Është gruaja. Po aktorja që luan? Stefanelit. Hm? Po aktorja që luan? Caroline Murphy, aktorja e huaj. Po. Okej, okay, se unë prisja thashë se mos ishte emri i personazhit jo, Caroline. Jo, është Margaret. Ah, okej. Okay. Shiko, unë jam uh, jam duke zbuluar këtë shfaqje. Dhe si është që të luash me këtë aktoren? Është speciale. Jo, e kam pa tallje. Jo, seriozisht e kam. Wow. Një aktore, unë nuk nuk e di atë, po ajo flet shqip, si e bëni këtë pjesë? Është surprizë, kjo duhet të vish në skenë tash. Ah. Jo, unë unë e thashë në fillim, s'e kam parë akoma dhe duhet ta shoh, më trego pak për datat. Kur është uh, Është uh, sot deri të dielën dhe javën tjetër nga e mërkura deri të dielën. që do thotë sot është uh, ditë e Enjte, enjte, premten premten shtunën shtunë dhe keni pra dielë, dy në orën- javë. Në orën 19 në Teatrin Kombëtar, Është salla është shumë e ngrohtë, se po. meqenëse janë ulur temperaturat mos tremben njerëzit. jo, po, tregom pak për sa sa kohë ju desh juve që ta ta vini këtë në skenë. Kur kur e morët si pjesë, është gjë ngjan shumë interesante, me thënë po, të drejtën. Uh, Në ky konflikti midis këtyre dy burrave, kjo lloj epërsie, se është një gjë që shikojmë edhe në jetët tona, mund mos jetë domosdoshmërisht e vendosur në këtë prizmin ku të dy grinden për një grua, po zakonisht ka gara midis meshkujve, po themi për gjëra të ndryshme dhe nuk po, është gjithmonë e pastër, mund të kthehet në Ka momente që gruaja harrohet fare, mm -hmm. kalohet në një histori personale pastaj me Ashtu duket sigurisht, po, po. Ajo është vetëm sebepi, pastaj po kjo matja, ky, domethënë gjelizmi, ku di unë që po po arrij të perceptoj nga kjo, është diçka që njerëzit mund ta gjejnë edhe në jetën e tyre, në karrierë, në punë, në Patjetër, mm. patjetër. Është, domethënë ka brenda edhe dramën, edhe komedinë, pasionin, thrillerin psikologjik, e ka shumë të fortë gjatë aksionit dramatik Shiko, ky është një tekst që unë dhe Artan Imami jemi ulur të fillojmë bisedat e para dhe ta punojmë që në qershor. Por nuk fillon këtu puna, sepse ky është një projekt i vjetër i Imamit, mm -hmm. shumë vjeçar. Ka dashur ta bëjë këtë pjesë. Domethënë, aq vjeçar është saqë ai donte të luante dashnorin fillim. Arriti vetëm kur tani duhet të luante burrin po. Dhe arriti tani që të luante burrin, kështu që e kuptoj. Dhe për shkak të këtij akumulimi që ai ka pasur. Ne nuk po e themi se kush, por aktori që do luante tani, atë që luan Tan Imami nuk është më. Edhe akumulimi kaq vjeçar, mm. Sigurisht kanë qenë gjërat e qarta, na ka krijuar një komoditet shumë të madh gjatë punës. Jemi ndjerë shumë mirë, kemi bërë një qejf të paparë me mm. këtë mm. me këtë shfaqje, domethënë dhe sidomos tani kjo përballja me publikun, reagimi i publikut, i cili është gjithmonë një surprizë po, sepse pa. Po. ti nga shfaqja në shfaqje nuk e di se si do të reagojë publiku. S'mund ta parashikosh që që përpara, mund të hedhësh kështu projeksione, por Është fantastik. Më më më shuaj një kuriozitet që më vjen është si abstragim që kam tani. Domethënë, Tani e ka pasur këtë pjesë prej shumë vitesh që ka dashur ta vërë. Ti e njeh gjithashtu shumë mirë, keni punuar bashkë po prej muajsh. Tani kjo pjesë është në skenë, domethënë edhe ndodh natë mbas natë mbas natë dhe ju sigurisht familjarizoheni, tekstin e njihni edhe jo vetëm kaq, po filloni jetoni. Çfarë bën sepse më duket se kur Sigurisht është gjithashtu e këndshme. Ka një lojë, e di teksti është ai, po midis jush, atje në skenë çdo natë. Ka një lojë, ka një marrëdhënie, ka një kur ti thua ne kënaqemi. Po kemi kimi fantastike. Po pra, domethënë më pëlqen kjo dhe e kuptoj që mund të kënaqesh edhe me një gjë që e ke bërë dhe dje, edhe pardje, por sërish çdo natë ka ka një jetë tjetër, bëhet bëhet ndryshe. Po, patjetër. Kjo është po, mrekullia e po, se kjo është magjia e teatrit mm. që luhet aty për aty. Do të thënë çdo gjë ndodh aty për aty. Është live, është nëse, është e gjallë. Nëse biles un se ka disa teori se ç'duhet të bëjë aktori, do të thënë un mbështes këtë gjë që nëse Aktori hedh projeksione shumë të forta për të gjithë aksionin që do të luajë 2 orë e gjysmë në skenë. Mm -hmm. Përgjim për mua nuk është nuk është mënyra e duhur. Personalisht mbështes idenë që aktori hedh projeksione dhe fillon të përqendrohet për momentin e parë që do hyjë në skenë. Pra që un do të vij në skenë vij nga kjo gjë, vij për këtë gjë mm -hmm. dhe kërkoj këtë gjë. Më pas Duhet t'ia lësh skenës, të të udhëheqë skena, të të udhëheqë partneri dhe sidomos në në pjesët dyshe. Kudo është kjo, po. po sidomos në pjesët dyshe. Raporti me partnerin është partneri nuk është më gjysma jote, është mm -hmm. vetja jote. Mm -hmm. Pra, nëse për një moment e harron partnerin, ke harruar veten. Qoftë se mendon që je ti veprimi. Qartë. Ke gabuar, veprimi është ai. Mjaft ta ndjekësh. Këto nuk janë të shkruara, këto diku, këto janë kam përshtypjen unë diçka që fitohet me mjeshtëri, me Jo, janë të shkruara. Janë të shkruara. Janë këta teoricienët e teatrit, mjeshtrat e mëdhenj mhm. që Po si e mëson dikë që ta ndjejë partnerin? Qoftë se është kungull, po themi nga për Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia. Në atë, në atë, dhe ishte një gjë e paparë atje. Kështu që do uh, shumë emocionale. Po do rikthehem për këtë pjesë, sepse kjo pjesë është me të vërtetë shumë interesante. Kjo marrëdhënie midis këtyre një burrë i ri, një burrë më i vjetër, ë uh, dhe gara midis tyre shumë speciale. Meqë përmende Borgian të bëj një detaj të vogël. Ë para një jave jemi kthyer nga Franca, nga mm -hmm. Festivali i Renës, ku Teatri po. Kombëtar mori pjesë në një festival të kategorisë A. Festivali shumë i rëndësishëm për ta. Shumë i po. rëndësishëm. Shfaqja jonë, se me Lucrezia Borgian u paraqitëm, u prit në mënyrë surprizuese, me thënë të drejtën. Ashtu. Po, ne dhamë tre shfaqje atje. ë veç uh, impaktit të fortë mediat ndoshta më të mirat të Francës që patën interes për shfaqjen, por po flas për përballjen me publikun, jemi larguar nga skena duke i ndërprerë ne duartrokitjet mbas 20 minutash. Au. Dhe kjo ka qenë për 3 net. Ishte një shfaqje e jashtëzakonshme, me thënë të drejtën, unë e kam përjetuar shumë fort atë. Që kur kam hyrë, a nuk e di, a isha unë, më dukej sikur, domethënë sikur isha dru gjithkohë sepse sinqerisht ishte u futa shumë në në në atë. Por uh, unë dua të jeni patjetër uh, sot, nesër, pasnesër dhe të dielën miq të dashur në teatrin kombëtar, shfaqja quhet Mashtrimi, Marrëdhënia midis Tanit, mamit dhe ë dhe domethënë të riut dhe të vjetrit po e quajmë dashnorit dhe dhe plakut në një farë mënyre. Jo, dashnorit dhe burrit mund ta. Dashnorit po edhe burri, ai nuk është po sigurisht, po ë e drejtë. E drejtë. Po, se mos na dëgjon Tani, megjithëse në këto momente që sigurisht është është shumë larg prej asaj moshe. Po, ë Endi Çobani, kaq kënaqësi që të kam këtu në studio. Edhe do vi të shoh në këtë shfaqje edhe në të tjera. Zonja, zotërinj, në Teatrin Kombëtar, mashtrimi këtë javë, javën tjetër, ne do shihemi shumë shpejt bashkë, po do jetë në teatr, kam përshtypjen jo në studion time, pastaj kur të vish herë tjetër për shfaqjen tjetër. Phillip Phillips do të vijë tani me këngën Magnetic. Hello! Ah. Mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur. Philip Phillips me Magnetic ajo këngë s'ka ende një video, po është shumë e bukur. Shumë e bukur. Ë uh, jam jam me me përshtypjen e fortë se është duke e xhiruar ndërkohë Philip Phillips një video për atë këngë. Normal. Dhe kur ta kemi do ta kemi, por ndërkohë vajzat janë një Djemt janë zero. Po, shumë. Për ditën e sotme në po, fjalë. Po kujdes Lori. Atëherë. Sa bukur që flet ti. Kemi librin me barsaleta, Altin, nëse merr librin me barsaleta, ndoshta ajo mund të blej. Si një. Jo, nuk duket aq serioze. Jo, se bie të bëjmë një barsaletë tjetër pastaj. Bibla e mashtrusit. Okej, okay, um, ehm, atëherë fjala e dytë miq të dashur mm. është mm. tani në klubin e mëngjesit. Mhm. Mm dhe këtë herë e ka Olta dhe Altini dhe e gjej unë dhe Lori. Natyrisht. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Gati je Lori. Si të duash. Gati, gati. Kush nuk di? Altin Sulaj. Jepja edhe Olta Rekës. Olta do fillojë e para sepse vajzat kanë filluar kanë fituar raundin e parë, mm -hmm. miq të dashur, kështu që do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë. Jepini goca. Jepi Olta. Peshk. Peshk, peshk, peshk, peshk, peshk. Peshk. Ju më thua kur të rref mami thotë të bën peshk? Jo, jo, vetëm një fjalë lejohet, peshk. Peshk Olta. Jeri. Nuk gjendet me të parë. Çfarë thua? Rëndësishme ka që kemi po do na iki. Ja ta provojmë një. Ose po mendoja për lloj peshku edhe para që më. Mirë, vajzat kanë fituar 3 ditë rresht, 4 ditë rresht. 4. 4 ditë rresht këtë javë. Je peshkaqen fare Jeri. S'u ka dhënë fare shanse çunave, po le të shohim nëse le të shohim nëse e bën prap këtë Jeri. Kam shkruar një fjalë tjetër nga mendja ime. E hoqa po nga 104 edhe një ditë që po fitove të martën, mora jo, të martën ishin vet. E çfarë po bani? Jo, dhe dhe tani mos kërko kaq shumë. Po, dhe prej sa kohësh e dëgjoni klubin e mëngjesit? Ne jemi këtu prej vitit 2009, miq të dashur, 8 vjet së bashku dhe duam që të zbulojmë se ku e kush jeni ju. Kështu që na shkruani, kemi është shumë mesazhe. Kënaqësi e vërtetë. 8 vjet e gjysmë. Kemi shumë mesazhe na shkruan. Unë kam uh, një mori emrash, kam bërë një hartë me që ra fjala. Kam vizatuar vetë një hartë të të Shqipërisë, po edhe trojeve shqiptare, është dhe Kosova në hartë. Edhe trojet shqiptare në Maqedoni, kemi edhe pjesën e Malit të Zi ku është Ulqini, e Tuzi ato trojet tona andej, kështu që kam shkruar ca emra për ju, Olta më thotë kam shumë mesazhe, po këtu e po, kam akoma bosh Olta në veri. Edhe nëse nuk i lexojmë, prap do i shënojmë dhe do i kemi. Okej. Dhe premtimi është që do bëjmë një hartë me me emrat tuaj, për sa do dali. Plot me zhgarravina do bëhet në fund fare se ka shumë emra, por uh, por është një kënaqësi të marrim vesh se kush jeni ju, se jo vetëm që na e thoni ne, por ia thoni njëri-tjetrit. Kjo është ideja. Se dëgjon njërin Berat mm. për dikën në Fier, dëgjon dikush në Sarandë që ka edhe një shok në Pukë që po dëgjon për shembull Leonardi në Puk, përshëndetje. Mund ta po. lidhim me Klausin në Korçë, që po, po. dëgjojnë të njëjtën gjë. Është Ndërkohë fjalëkalimi i fundit, mm. o Jeri, uh, një fjalë kam. Bluaj. Bluaj. Mulli. Mulli, e saktë, bravo. A, ka mundësi tani çfarë mund të them tjetër? 3 me 0. 3 me 0, miq të dashur. Hello, hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit miq të dashur në ekranin e Klan Plus në Radio Club FM çdo mëngjes me ju. Nga ora 7 deri në orën 10 unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes Blendi. Hello. Hello Jeri. Hi, hello, ora 3 deri si po ndihesh? Shumë mirë. Bashkë me Oltën sot fituese të disa lojrave. Fituese të padiskutuar. Po. Shumë mirë, oh, vërtet shumë mirë sot. Më mirë se gocat. Zemërthyese. Ia kanë marrë dorën. Janë bërë gocat çupa. Kur filluan këtu ishin të vogla, tani janë bërë e, e, kush i kujton ato kohë? Unë i kujtoj. Na i kujton Facebook-u. Dalin ca tani se dalin ca në Facebook edhe s'i merr vesh nga cili vit janë çfarë uh, Jo, ti jo, thotë. Më duket se Facebooku bën një gabim. Mua më thotë kështu nga një mm. vit më parë gjëra që janë nga 2 vjet më parë. Mm. Vetëm ty e kam. Mos e ke fiksuar gabim ti? Ishte ishte më dhe një vit vetë, s'ka problem. Ose më duket mua sikur kalon më shumë kohë nga ç'ka kaluar, mm -hmm. nuk e di se çfarë. Nuk e di. Mirë, bëjmë një pyetje nga aktualiteti, Olta. Bëje, bëje. Zonja zotërinj, në pyetjet nga aktualiteti këtu në klubin e mëngjesit ne ju pyesim mbi detaje mbi sa kanë ngjarë rrotull nesh. Dhe pyetja për ju në këto momente është: Ka patur mm -hmm. sot në mëngjes një Shpërthim eksploziv në një qytet të Shqipërisë. Sot në mëngjes. Po, sot në mëngjes. Oh. Mhm. Oh. Mm në një biznes. Pyetja është në cilin qytet pra? Zero. Ka qenë mm. sot në mëngjes, po po them kur mëngjesi ishte i, i ri i ri fare, sa kishte hyrë, po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Në orën 00:25 ka ndodhur pyetja është në cilin qytet. Fatmirësisht nuk ka patur asnjë të lënduar, vetëm dëme materiale atje, por është vënë një nga këto. Siç ndodh kështu Jeri mm. Prandaj ne mbajmë uh, Shënime Mbajmë uh, Biblën tonë këtu Të shkruajtur nga Kristo Qendro Përmbledhur nga Kristo Qendro Shumë barsaleta këtu Se duhet të heqësh mendjen Doktor, deri tani kam teshtitur 25 herë Çfarë mund të më thoni? Shëndet vlla. Shëndet. Shëndet. Ok, Jeri është bërë kështu. Po pra Jeri i gjen, edhe pa i ka. E ça na bën. Fal Jeri, ja ta provojmë me këtë. Zotëri, kam nderin t'ju kërkoj dorën e vajzës tuaj. Po a e keni takuar gruan time më përpara? Po zotëri. Por preferoj vajzën. Prapë e gjeti. E gjeti. Qeshi e para, qeshi e para. Në burg. Hajde, apo s'ke lidhje. Po s'e gjete edhe këtë gjeri. Ke qenë ti në burg. Po po, disa herë. Atëherë, po më mund të shkosh për vizitë. Dy herë ka qenë gjatë 8 vjetëve që ne kemi dhënë. Po, që kemi çuar po, me duart tona. Po bëjmë gati për të tretën. E pyesin dikë. Ç'mendon për nudizmin? Jam kategorikisht kundër. Pse? Jam hajdut xhepash. Ah. Edhe këtë e kishim dëgjuar diku. Vërtet e ke? Mm. Po këtë, dy të shtruar në spital. Po. Çfarë pësove? Pse e lidhur kështu me fasho? Ngaqë refuzova t'i blija makinë gruas. Po ty ç'të ka gjetur që je fashuar më shumë akoma? I bleva gruas një makinë dhe dola me të një xhiro. E na marrë të ligas. Po si, pra po si. E di që janë njerëz, shiko, na dëgjojnë njerëz nga ora 7 deri në orën 8, pastaj ata kanë filluar punë, janë të tjerë nga ora 8 deri në orën 9, mm -hmm. të tjerë pastaj në orën 9 që mund të zgjohen më vonë, ku di unë se çfarë. Kështu që duhet ta përsërisim dhe ju pyesim sot se ku jeni ndërkohë që dëgjoni klubin e mëngjesit, e kush jeni ju? Mhm. Kështu mm -hmm. që shumë mesazhe kanë mbërritur deri tani në 069 20 70 222. 0692070222 por mund të vazhdoni të na shkruani akoma sepse Olta do që ta zgjerojë hartën. Jepi Olta. Është Albana nga Kombinat City. Okej, Albana Ju Kombinat. përshëndesim. Përshëndetje. Është në timon nga Vlora për në Himarë Llambi. prej Llambi! një viti. Përshëndetje. Llambi. Mhm. Ja goja, kemi edhe Llambin këtu. Një vit thotë Llambi që dëgjon klubin e mëngjesit. Mhm. Super. 4 vjet që ju dëgjoj, thotë se bëj transportin e vajzave për në shkollë, Wow. Eni, Eden, Estel. Eni, Në Tiranë. Eden dhe Estel janë Përshëndetje. vajzë. Përshëndetje. Po, Përshëndetje. po, përshëndetje juve. Ta në Tiranë kam përshëndetje. Pam. Ndërkohë, Eni Eden. Është Klea nga Tirana prej 2 vitesh, na dëgjon tashmë. Ju përshëndesim. Po, këtë vazhdon. Klea ne e vura midis Tiranës dhe te mali me gropa, do po. të dalë tamam se s'ka më vend aty po. Visi nga Tirana, Visi. vitesh, po. Visi po vëm si për Klea. Është dikush që s'na ka shkruar emrin, jeton këtu në Tiranë. Bravo. Mm -hmm. Shumë mirë. Është Bernardi. Bernardi. Po Bernardi kush? Nga Tirana. Nga Tirana. Në çdo mëngjes në makinë thotë. Mhm. Mm në Tiranë. Dhe nuk mban mend edhe ky sa vjet ka që na dëgjon. E mbaj mend se Bernardi ka dërguar mesazhe edhe herë tjetër. Po. Amarda nga Patosi. Amarda nga jashtë. Amarda, Patos. Patosi prej 6 vitesh. Oh. Mm. Wow. Është Monika dhe Gerti nga Elbasani na ndjekin prej 4 vitesh. Monika dhe mhm. Gerti. Nga Radio dhe TV thotë. Mhm. Mm e po ta shikosh pra kemi një mesatare goxha të lartë ndjekje, ha? Gerti. Mm. Ma shëno të lutem Hildën nga 21 dhjetori. Kë? Hilda. Hilda qenka komshia ime Hilda. Mhm. Mm nuk e di. Nga shtëpia e vjetër. Seriozisht? Nga shtëpia e vjetër pra. Mm. Unë jam rritë te 21-shi lale. Okej. Okay. Është Redi nga malet e Korçës. Pra janë, prandaj po kështu. Oh. Malet nga Morava. Nga malet e Korçës. Jo, jo, 1200 metër mbi nivelin e detit, okay. fshati quhet Popçisht. Popçisht, Popçisht. dhe kap thot, kap edhe këtu. Kapim ndonjë gjë. Johana nga Durrësi. Kokposh. Jo në Korçë brenda Blend më lart. Falë, këta. Këta nuk flasin greqisht, ata flasin Ariola. Ariola. Ariola. Nga nga? Domja e Tiranës. Domja nga në cili drejtim është Domja? Këtej nga Domja është për Rinas. Nisemi për Durrës. Durrës, ah, për ne Durrës. Durrës. Është Nora që nuk na ka thënë nga është. Mirë, Norën po po e vëm këtu në mes. Është Eda nga Tirana. Eda. Ha. Jeni shoqëria ime çdo mëngjes. Faleminderit Eda, edhe ti jona. Grazie. Ndërkohë është Flutura nga Tirana që po bën ditarin. Ka shumë emra. Po mirë, okay. Ne duam të dëgjojmë se kush jeni ju, ku jeni ju që na dëgjoni në klubin e mëngjesit. Sot është dita e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara miq të dashur. Dhe është festa e tyre, sigurisht jo jona, por një arsye për të qenë mirënjohës duhet ta gjej çdo njeri në jetën e vet, të paktën një, se mund të kesh shumë. Dhe të paktën jo vetëm një herë në vit. Po, sigurisht. Të lutem Blend, kam një kërkesë të veçantë. Po. Nuk ka anagram sot. Uh. Oh, e kemi harruar fare. Mirë, dëgjo, unë do bëj një gjë. Hello. Hello, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Jeri, mirëmëngjes të gjitha. Dhe jemi gati për anagramën. Oj oj oj. Anagrama në klubin e mëngjesit. Kam bërë uh, bonon në YouTube, po e kam bërë me e kam bërë me Rica. Po pse me Rica? Po sepse është Bonorica. Bono me Rica. Bonorica. Mhm. Mm oh. Bonorica. Po kjo më duket se është e thjeshtë. Jo, s'është e thjeshtë, kjo është vetëm gjysma e parë anagram. Po ah, duket se është. Ah. Mos ki merak, se aha. Mos ki merak, shoku, i kam menduar të gjitha. Nuk është aq e thjeshtë. Po ja ta bëj Bonon tamam siç duhet me ricat e veta. E dërrmove fare. Bono Rica, miq të dashur, Bono Rica. Uh. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy dërgoni mesazhet tuaja. O e gjeti Altini më duket. Po pra për herë të parë. Qenka skandal fare. Po e ka gjet Altini më vjen keq Blend. Sa do bë? Njëri e gjeti. Po po patjetër. Më vjen turp tani. Lori ti nuk e gjete? Jo. Jo Lori s'e gjeti akoma? Pas kemi shpresa. Gjet beton. Mhm. Së shë që letu atje mm. Jo, unë them që është Ollë të qanë në thonë Kemi bërë një pyetje. Po. 0692070222 miq të dashur për gjithë përgjigjet tuaja dhe për Bono Ricën, duhet ta mhm. dërgoni atje zgjidhjen e anagramës, çfarë do fitoj i pari? Do fitoj një orë nga Primi Moçes. Një orë miq të dashur, një orë nga Primi Moçes. Mhm. Ndërkohë Flutura ka thënë që shpërthimi ka ndodhur në Krujë 341 i mbaron numri, fiton dy bileta për në teatrin kombëtar. Kruja është Kruja është përgjigja e saktë. Lidhje me këtë? Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shndërrojnë shtegtimin e tyre në një shtegtim vertikal dhe të rrezikshëm. Gjithsesi unë kam disa alternativa, mm -hmm. më kanë thënë të magjishëm, përrallor, jo, të jo. rrafshët, fa fantastik, misterioz, të këndshëm, të rregullt, të shpejt, heroik. Edhe um, por jo, e kam fjalën për kryeministrin tonë, kryeministrin mm. Rama. Dhe çfarë ka thënë? I cili është ka postuar diçka në lidhje me një problem të madh që ka Shqipëria. Po. Po. Vetëm një. Po një më i madh, po. Më i madh, po. Ai ka thënë, a jeni krenarë për Shqipërinë? Po. Po. Dakord. Por si t'ia bëjmë këtyre? Këtyre kujt? Këtyre pipra, këtyre pipave. Që plot krenari ndër ne. Mm. I bëjnë Shqipërisë për. Ah, i bëjnë këtë ah, sipër, do të gjejnë fjalën. Ia hedhin mbi trupin e saj, siç asnjë pushtues s'ia ka hedhur kurrë. E kam dëgjuar shumë shpesh të përdoret si mm. argument. Edhe përdoret pikërisht nga ata që janë në pushtet, domethënë po. Po. Sikur nuk shkon pra, ka një lloj kështu kontradikte. Mendoj që keqkuptohen. Jo, nuk është se keqkuptohen, Olta, ka vetëm një gjë kur je në pushtet e ke parasysh është është pak e vështirë që t'u vijë njerëzve gjynah për pafuqinë tënde për të bërë punën, se mm. Tash ne prandaj paguajmë taksat që të ketë autoritete, Se kryeministri Rama dakord është është i shqetësuar për këtë problem, por uh, gjithashtu është edhe përgjegjës për të. Prej 5 vjetësh tani më. Se qeveris vendin ka gjithë financat, gjithë buxhetin e shtetit ai e ka, si do e ndan, kujt do ia jep, kujt do s'ia jep, kujt do i lë hapësirë që ta ta, ta qelbë fare punën e tij, ta bëjë kështu mullar, siç quhet. Ndryshe. Atë Të tjerëve pastaj uh, u bërtet, a ku di unë se çfarë u bën, i shan edhe pastaj bëhet mullari thotë. U kërkon llogari, siç duhet t'u kërkojë llogari, shumë mirë që u bërtet, se s'ka asnjë gjë të keqe. T'u bërtasë, qoftë burrave qoftë grave. Ti ka përgjegjësi për mullarin e tij, po, në fund. Po. Edhe Rama për të vetin, se Rama tash po u flet njerëzve dhe thotë, "Ok, ndërgjegjësohuni kështu, po nga ana tjetër duhet të duhet të japësh ti shembullin e parë." Sepse autoritetet, autoritetet që janë Për çfarë bëhet fjalë Olta? Mund ta themi për çfarë bëhet fjalë? A e gjetën Olta më? E kanë gjetur? Jo, jo për zjarr. Po çfarë jo zjarri? Mm, mm, mm. I kanë bërë këtë thamë. I kanë bërë këtë gjë. Mirë, mbetet ende mister. Po kush e gjen do ta dërgojë në 069 20 70. S'ka fjalë që s'e themi dot, por Po pra, vërtet si t'i them unë këtë Altini? Pra çështja është këtu pra. Shndërroje në anagramë. Pra si mund të Është edhe çështje e mungesës totale të vullnetit punës nga autoritetet, kontrollit, gjobitjes, të ruajtjes së territorit të Shqipërisë, të kapjes e futjes në burg të atyre që e dhunojnë. Ëh. Mm -hmm. Në këto mënyra apo në të tjera. Se një gjë është ndërgjegjësimi dhe është një gjë shumë e mirë nga njerëzit, po një gjë tjetër është përgjegjësia kur ti paguhesh për këtë punë. Je i, i marrë në detyrë për këtë punë dhe jo keq madje. Po këta zyrtarë janë bërë gjithë me 3-4 apartamente, ndërkohë që janë për t'u kujdesur për këtë trupin e Shqipërisë, që është bërë plagë, plagë, plagë, plagë, plagë. Dhe vazhdon të bëhet, edhe pse ishte shpresa për mirë, pra që kjo do ndalonte, sepse ishte një premtim që zoti Rama e bëri qysh mm -hmm. 5 vjet më parë, në 2013 kur Pothuajse 5 vjet më parë kur u zgjodh kryeministër i vendit tha, kjo do të rreshti tani 2013 e mbaj mend si tani, viti i ndryshimit. Jemi 4 vjet më vonë dhe jemi akoma në të njëjtën situatë të turpshme, do të thoja. Po. 5 vjet mbasi zoti Rama është uh, në krye detyrës, kështu që Ç't'ju them unë tash? S'kemi ç'a them. Ëh? Mm? Do e përshëndesim me një këngë të Ramën. Do e përshëndesim me një këngë. Po bravo, t'i vëmë një këngë shoqit. T'i shkojë për uh, t'i shkojë për shtat. Hmm. Për shembull, kjo kënga nga Kiesza që quhet Hideaway. Po, fiks. Ke parasysh atë? S'është keq. Fushë ka autostrad. Fushë ka autostrad. Titulli i këngës është Vendi i fshehtë, një vend për të fshehur. Për të fut kokën. Ke parasysh kur do ndonjëherë të ikësh të bëhesh i vogël mos të shikojnë më? Stru, a struci, po. Ai vetëm sa kujton. Ja ku e keni Kiesza. Club FM. Kam plus. Poshtë, oh, oh, oh. poshtë. Dhe poshtë fare në fund fare është uh, Olta Reka, në fund. Çik më sipër, çik më sipër. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë do të luajmë sa njohim kolegun wow. tani në klubin e mëngjesit të dashur. Surprizë. Sa njohim kolegun, surprizë edhe për kolegët këtu në studio. Mm. Kush prej jush do të jetë viktima e lojës është pyetja e parë? Ndërkohë, po ju shpjegoj dhe juve që jeni në dëgjim, ne do të bëjmë kam tre dilema që do ja drejtoj njërit prej këtyre, ose Jerit, ose Altinit, ose Oltës, ose Lorit. Dhe tre të tjerët pastaj do duhet të përgjigjen për këto dilema paraprakisht. Mm -hmm. Në mënyrë që ta parashikojnë kolegun e tyre, dhe ai që e parashikon më mirë, më saktë kolegun në tre pyetje, dhe ju gjithashtu keni për të fituar një dhuratë. I pari prej jush do të fitojë një dhuratë. Pra tre dilema drejtuar kujt? Le të uh, hedhim shortin tani. Jeni gati? Gati. Unë jam gati. Lori. Kush po. fiton i pari? Li. Çift, tek, zumbi çift. O, oh, fitoi Lori. Fitoi Lori, kështu që ti je viktimë e lojës. Sërish je. Eh, Okej, okay, Jeri. Ju pafshim. Shumë mirë, Jeri largohet nga loja miq të dashur, kështu që do bëjmë tre pyetje për të tani në klubin e mëngjesit. Uroj që këtë herë pra të kemi të përfshirë dhe kategorinë shpifsira. Ja, s'e kam shpifsirën. Oh, mos. Jo, s'e kam shpifsirën. Më vjen keq. Po ti do me shpifësira gjithmonë, ha? Tash ta inauguronin, më që. Ehm. Kemi gjithë herë që. E di po jo. S'ka gjë herë tjetër. Po po. Mos shako. Jeri do haje një mi apo nëse do detyrohesh. Do ha, jo, se kam. E nisë vërtet. Shaka, bën shaka. Atëherë Jeri. Do zgjidhje që nëse do të ishe detyruar të vrisje. do vrisje të gjithë kriminelët më të këqinj të botës, të mbledhur në një vend, apo të gjitha macet shtëpiake të botës, të mbledhura në një vend. Ua, wow, kjo është një dilemë shumë e vështirë. Të zgjedh të gjithë të vras të gjithë kriminelët me një të shtypur butonin ndoshta. Të gjithë kriminelët më të këqinj të botës të mbledhur në një vend, mijëra dhe mijëra, burra dhe gra që kanë bërë krime. Po. Apo të vras me një të shtypur të butonit, të gjitha macet shtëpiake të pra, botës. Pra, të shuaj gjithë racën e maces. Gjithë macet shtëpiake, ëh? Shtëpiake. Po, po. Kemi lënë jashtë uh, linksin sepse është uh, natyrisht. Po. Është i rrezikuar këtu në Shqipëri. Por pastaj nuk do ketë më mace shtëpiake, gjithë macet do jenë të egra. Është e rrezikshme. Si rrjedhojë bashkë me këto do ngordhte edhe Zigi dhe Sparki te shtëpia ime me një buton të Jerit. Okej? Okej. Pyetja e dytë për Jerin është kjo. Jeri. Do zgjidhje të ishe. Po. Gjysma e peshës që je apo dyfishi i peshës që je? Gjysma apo dy fishi? Këngës atë shok. Po. Ti po çani drua ti. Na erdhën drutë po i çajmë. Hajde. Mjaft olo. Gjysma, gjysma e peshës që je apo dyfishi i peshës. Si e gjykoni këtë? Hajde të mm. merrem në mend ti tani, gjysma apo Se gjysma e peshës Jeri do shkonte ku di unë se sa, po nën 30 kile kam përshtypjen. A diçka e tillë, a? Sa i bie? Po po, aty i bie. Që do ishte një Kataklizma. Vështirë për të parë. Kockë. Ose do ishte pasaj tek dyfishi i peshës, peshës saj që do e kapte 100. 100 kilshen. Po. Natyrisht. Edhe do ishte diçka pra- ndoshta mbi 100. Okej. Okay. Për të perceptuar. Pra gjysma e peshës Jeri apo dyfishi i peshës? Me ty e kam, mbas pak. Se tani nuk na dëgjon. Rri ashtu. Unë i flas. Na bëj këtë planin këtu loj. Ajo vetëm qesh. Shikoje, unë i flas. Këtë këtu. Po, për një moment. Na, okay. A e ke çuar të çunën ja. O Jeri. O Jeri shi, Jeri shi. Jeri si, si lule, e ke parasysh? Po pra. Ik se prishe regjinë, jo. Jeri. Ah, më pa, okay, super. E fundit. Jo, jo, jo, jo. jo. Kemi edhe një. Jo, e fundit. Jeri, jo. Jeri. Do zgjidhje. Që në këtë jetë të ishe gruaja më e pasur në Shqipëri? Apo që të jetoje dy herë? Të jetoj dy herë. Uh... Një por jetë modeste. Uh... Mm. Edhe me halle. Me këtë jetën që ka, po them. Po. Pra, të ishte gruaja më e pasur në Shqipëri apo të jetonte dy herë? Okay. Çfarë do të zgjedhë Jeri? Atëherë le t'i themi asaj të kthehet, të lutem. Na shikon? Po mund t'i heqësh. Hiqi tani. Kthehu tek ne. Folna. Hello. Hello. Okay. Welcome back. Atëherë. Pam. Si sot Olta, welcome back here. Mirë se ju gjeta. It's a pleasure to have you. Faleminderit, gjithashtu. I don't speak big, English. I just big. I'm reading from a book. Le të startim me pyetjen e parë. Okej. Okay. Let's go atëherë. Mhm. Mm Jeri. Po. Do zgjidhje që nëse do të jepej pushteti me anë të një butoni, të vrisje të gjithë kriminelët më të rrezikshëm e më të ligj të botës, apo të vrisje të gjitha macet shtëpiake të botës. Oj oj oj. Do i grumbullonim në një vend për ty, në një anë të gardhit gjithë kriminelët e botës. burra dhe gra që kanë bërë krime. Nga ana tjetër, por njerëz gjithsesi, nga ana tjetër gjithë macet shtëpiake të botës. Duke lënë jashtë tigrat, pumat. Në të dy rastet unë dal kriminele. jo, ti thjesht do shtypësh butonin, ti duhet të zgjedhësh njërën, ti sigurisht që përfshir këtu dhe Bebekën, Zigin dhe dhe Sparkin, Sparkin. Jo. Jo, jo, jo, nuk bëhet. Edhe Miçon që. Atëherë cilën do zgjedhë? Këto kë grup do vrasësh? Versionin e parë. Do vrasësh gjithë kriminelët. Wow. Okej, okay, Jeri miq të dashur, eh, do të ishte njeriu që ka vrarë më shumë njerëz në historinë e planetit. Jo, Jeri ka një dashuri të veçantë për macet. E di, nuk do të bëj. Prandaj ta bëra me macet, se mund ta kisha bërë me minj, e kishte zgjedhur kollaj ti. Po. Po macet nuk i vret dot. Atëherë, Jeri do të vrasë gjithë njerëzit më të këqinj të botës. Altini ka thënë? Të gjithë kriminelët. Bravo! Altini e njeh Jerin të gjithë kriminelët, Altini. Le të vazhdojë festa kriminelët. Bravo Olta. Bravo, edhe Olta është e saktë. Festa vazhdon kriminelët. Bravo Lori. Bravo Lorka. Të lumtë edhe ty Lori. Është e saktë, pyetja e dytë për ty Jeri. Mm. Do të zgjidhje. Altini ka thënë gjysmën e peshës. Gjysmën e peshës e saktë Altin të lumtë. Le të vazhdojë festa 1 të dytën e peshës. Bravo e peshës. 1 të dytën e peshës. Festën me dyfishin e ah, peshës. Ka fol si për vete. Po. Si vetëm i ha. Jo, edhe unë do të kisha zgjedhur si Lori. 55, kështu që dyfishi i bie 110 pak si shumë. Po 110 lale po, edhe 25, 26 e gjysmë. Sa i bie ajo do ishte si kufomë, me thënë drejtë. Këmbët sa krahët. Unë do preferoja 100 kilçe. Buçko. Po mirë, unë varet si e preferoj unë veten. Mirë, mirë, varet. Në këtë dilemë e preferoj që Jeri prapë po sa do të ishte, po. Kjo nuk ishte e preferuar, po. Si se si e do Blendi. Më fal. Po po mendoja, se 100 kilshe ka gra plot, po 30 kilshe nuk kam pa ndonjëherë, po 26 kilshe. Tani Jeri ka plot hira që mund të të mbante gjëra të tjera, jo, sepse mund të. Shiko, ideja është pse po lloj që kur unë ndryshe ishte kjo që që mund të jesh 100 kg dhe jeton, po 26 kg. Tani në të dy rastet jeton. 26 kg ishte sikur të ishte. Unë s'dua të paragjykoj asnjeri, por unë personalisht jam fobike peshe. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Dhe këtë duhet ta fiksoni. Po. Fobike. Peshe. Edhe meqë ra fjala je dobësuar. Edhe po të llogarisim gjysmën ku do shkosh. Do që të ndihem më mirë, më thjesht të ndihem më mirë. Atëherë, Jeri. Hmm. Do zgjidhje të ishe gruaja më e pasur në Shqipëri. Harroji këto peshat, gjërat, kjo që jeni. Okej. Më e pasura e Shqipërisë. Mhm. Lego letër. Po. Edhe ndër burrat, ë. Okej. Më e pasur jo vetëm ndër gratë. Më e pasur e gruaja më e pasur në Shqipëri. Apo të jetoje dy herë. Këtë jetë që bën Këtë jetë që ke Të njëjtën jetë prap Këtë jetën tënde Këtë që ke Jo me, jo me parat Me halle me gjëra Pra një jetë si më e pasura e Shqipërisë Apo dy jetë si Siç je Një jetë si e pasura e Shqipërisë. Ah! Jo, ah, lekiste. Ta shijoj një herë. Mendova se ishte vetëm Olta. E tmerrshme. Një sekond. Se se ç'ka thënë Olta në fillim? Shiko. Ti bësh më vjen shumë keq. Jo, një sekond. Nëse do bëja të njëjtën jetë dy herë, ç'kuptim ka? S'ka as surprizë, asnjë gjë. Kështu që e tmerrshme. Po ta bëja më shumë kohë, më shumë kohë. Diku tjetër ndoshta. Këtë herë që mendova si Jeri gabova. S'ka surprizë sepse ti Po s'ka asnjë gjë, unë e di se çfarë do të bëj. Jo, po nuk e di, e di pse. Sepse e zëmë. Me këtë jetë që të është dhënë, mhm. Ke lindur në vitet 80 pa. Po. dhe do vdesësh siç i bie jeta mesatare po themi. Mm. Pastaj, jetën e dytë do e kishe Po ti the të njëjtën jetë dy po pra, herë. Jo, po do të jetë jetë e thjeshtë. Po jo, jo paralelisht, ato do jenë njëra mbas tjetrës, më kupton? Me jetën e parë kishe gabuar ti, rikuperoje jetën e ardhme, sepse do ishe gjallë, po themi mbas. Jo, më, më lër tash. Mirë. Nuk e di ç'kam menduar si Jeri, thashë të jetoj dy herë, e kupton? Më vjen keq Olta, Jeri do të jetojë një herë edhe për ty. Ja po unë. Më mirë tha një herë, një herë si njeri. Po. Fiks. Edhe Altini është gabim dhe vendos barazimin dhe hajde shokët. Bravo Lori. Bravo Lori. Këtë herë që unë mendova se Jeri do ishte artiste, më doli materialiste. Pa lekë, Olta nuk është se eci në këtë jetë, kështu që nuk di gjë. Pastaj artiste s'është bërë kështu, artiste s'i do lekët. Atëherë Jeri. Mm. Do zgjidhje, mos e jep përgjigjen. Dakord. E di. Ta vije jetën tënde në pauzë, të kishe mundësinë ta vije jetën tënde në pauzë, të kishe një buton pauzë për mm. jetën tënde. Që do të thotë që një moment mund të zgjaste më shumë ose më pak. Se kur e vën pauzë, po, e kuptoj. Apo të kishe një buton rewind për veten tënde, për jetën tënde, që mund të të kthente pas në kohë. Ç'thoni ju miqtë mi para se Jeri të na japë përgjigjen. E bukur. Do donte Jeri të vinte, të kishte mundësinë ta vinte jetën në pauzë dhe një periudhë kohe për shembull rinia mund të zgjatej. Mm -hmm. Pauza apo që Jeri të kishte një buton rewind që mund ta kthente pas. Unë e kam përgjigjen. Ti Lori, ç'thua ti? Rewind. Rewind. Pauzë tani. Pauzë gjithashtu. Dhe kanë të drejtë Altini dhe Olta. E pra Loro? Që që fituesit e lojës janë Altini dhe Olta, humbësi i lojës për sot. Ne të dy që luajtëm dhe kë kishe parti. E vërtet. Që do të thotë duhet me një bravo. Çifti perfekt sot Altin. Natyrisht Olta, si gjithmonë. Gjithmonë. Flasim për sot. Bravo të qoftë, je je një zombi e vërtetë e kësaj loje. Po. Të kapje të dashurin gafil me një femër tjetër? Po, po, po. Mhm. Mm Apo të të kapte i dashuri gafil me një mashkull? të kapte gafil të dashurin. Ti thua ta kapte? Ta kapte, po natyrisht. Okej, ta kapte, thot Altini, po, Olta ç'thotë? Ti zgjodha unë para, kot pa lidhje. S'më respektove, unë damë vërtet tani. Ladies first, që Altini ishte, sa ai e ka mjekrën më të gjatë. Ladies është në lidhje. Sot ta lësh ti. Sot ndihem vërtet si grua. Vjen mirë. You are my lady, Altini. E pashme, Mati. I love you, Altini. Hmm. Hajde, jepi. Jepi ti. Olta. Jan po vetullat me. Hey, hey. Uh, okay. Lëri vetullat aty ti, shih vetullat e tua. Po më ngeli ajo pra ta kapin njërin tash ç'mund ç'mund të bëj tjetër. Ti mund të thuash përgjigjen tënde, varet. Po mund ta thuash. Atë të parën, atë të parën desha. Dërgon fall Altin po duhet. It's all in me baby. Ja ku keni. Ai që ndihet si një grua e vërtet sot I'm every woman Ndërkohë, Olta Pra ty të ka mbetur ajo zgjedhja tjetër Ajo zgjedhja tjetër, I'm sorry Oke, okay, shumë mirë E di që nuk është ajo Atëherë Jeri I dolën të gjitha të palarat, s'më pëlqen. O shoko, me ty orta e ka. A kemi një fitues të fundit tani, se jemi drejt drejt mbylljes. 902 i mbaron numri Eglës dhe fiton një kupon nga Elite Sporting Club pasi ka ka qenë ajo para shikuese shumë e mirë. Ah, mirë, shumë mirë. Bravo. Ndërkohë për anagramën e vonuar është Boron Boronica. Boronica. Mm -hmm. Kleja fiton një orë nga Primi Moçis 127 i mbaron numri. Mm. Ndërkohë koleg i dashur nga shumë mesazhe më thonë ju lutem qëndroni kështu si jeni. Qëndroni kështu si jeni, po. Mos ndryshoni. Po edhe ndryshojmë koha kalon çati. Gjithashtu më thonë edhe që më pëlqen edhe kur ju grindeni. Se na bëni për të qeshur. Po, po. Nuk tallem. Hmm. Atëherë, Jeri, meqë ishe viktima e lojës, mm -hmm. çfarë kënge do të dëgjosh si të fundit për sot? Dakord, Dusk Till Dawn. Mirë, kjo do jetë, po kjo është uh, super këngë. Shumë mirë është. Për ato që ndihen si goca sot. Kjo është për uh, Jerin tani në fund miq të dashur dhe për gjithë ju që ndiheni si vajza. Për gjithë ju vajza, pra. Ne do të takohemi sërish nesër këtu në klubin e mëngjesit.